Sarah. Kang nenggih nagari pundi ingkang ing mangkiyeti kang kahiko ati dosa purwa. Iku marang sawiji adil widosa sapuluh pura kawitan. Sanat yanto kata kita ing jowo to ingkang kaungkanya kosos nonggo ing pertiwi kinapiting samudro kata ingkang samiwanggo noraras. Sanat nanging datang kaki negari hing duwar wati ya negari hing duwar Mila awas to negari duwar wati ngamang papan pelawangan ing jagat kutawangan ing rasa duwar oko panggenan pambuko. Kinaryo kaki pambukan ing kondotu angupati ya negari satu satanan tok kale sebutan jangkep sedoso. Nagara kang panjang punjung pasir ukir lojinawi kemahari pahkarto toto turaharjo. Panjang tubuh capani punjung rai pasir samudra ukir gunung. Kini negari ayung kurai pagunungan ngeringakan benawi, nengenakan pasalahan ngayunakan bandaran ngeringakan. Loh tulus kang sarwit nandur tadi jinawi murah kang sarwati nuku. Gemah kateng poro jamu ngamun co ingkang samya gegeyo lebeting projo. Katingal jejel hapepet abeng cuki tepung tairitis papan nyar katingal rupa inggi hawit saking rahar janting projo. Ripah tondola kuning poro gagang layar nang kutu. Ungkang sama ngintir siang tanah pirat Dali diri datan wonton ngendati lakutan wonton sangsa minggu talan Karto tondok kaulo padu sunan sami yo hayem ten termati ini Mungko pangoleng tanen pitik wen datan wonton cinan cangan Ing wanci siang agarin pangunan surup surup melih Yang kandangi dewi-dewi Datan wonton carani kandang Rupalangan cinan cinan cinan cinan cinan cinan cinan Prajurit ping para muka para mantri bati samya kontap kautaman iki biwirutama tansah njunjunge dening raja menyang luhuring nata. Kasana karin berwati gedhe bori. Atang jagati. Atuh lawan kuncarane tur monco manca kan nitungaken negari kanan kiring kang samya semulyet najanto tanah berangkat kata ingkang samya semanita dhateng lawan bendul damung kayungin rupiyan ing kautaman pendaan tol mongso samya pasok bulut bukti kang wujudi gelondong pengareng-areng Peni, peni rojo, peni guru bakal guru tadi ngaturakan putri rondo lingkung ningsih katrosnan. menang jeneng ucapno jujuluk ing sang nata kang regani praja. Atu juluk Sri Bathara Kresna. Ya Hari Murti Padmana Bokesawa Narayana Wasudewa Danardana Danawardana ya Prabu Wisnu Murti. Mila juluk Prabu Sri Bathara Kresna katingal cemeng sairaning sang Prabu Drusing Balung Sungsum. -sung. yen ayam-ayam cuman kenok pinaru kanggo sarana nadyan tanata ndrawati uga kena kanggo srana jayaning pandhu minjang mapake grupe nidrajaya binangun Hari murti harian murti mustika sang prabu dadya mustika ning para muda Patmo nopo patmo kembang nopo wadah sang nata pinangka wadah ing sekar wijaya mulya Kesawa panah nulis sugerek mau akalya pasen rengganing saliro 멀어요 너 상업보다 뛰어바라는 인보로 죄었도 와수 뛰고 상어라 밭마 잘린 바라프 와수 뛰고 wong 돈노봉수 기업보 사치빠니까 뛰고 간기 나라 사악기 돈노와라 돈노수 뒷노 뛰노다 사세 돈노 연주도 늘어야야 일리밍 때려 또 말아 못해 Wis numur di wis nusawanta pramila sang prabu datang samar marang mubah musi ing jagat Pranyata yang Wisnu kabelah dadi kekalih. Yaiku nata Ndorati lawan Satriya Madukara Gyan Arjuna. Kena kau no kembang lawan sarine geni lawan urube kembange Kresna sarine Janaka genine Narayana urube yang Permata. upama suruh lumah kelawan urip lamun to kadul beda wujude yen geni ketumbar rasane. Malindra ngora to mahambek. Panwita dharma hita sora hita soma hita. Dire karwa kapan ditan. Permula pangadilan sing sulah kaprajitan marasi diring toto krami. Ratu guna inga guna tanya ndak guna ning jami lihur datan ngungkul ngungkuli anda pangkas ring sesami. Telah petanding sang noto paring sandang ungkawu tanah tangan ungkau Tulung teken ungkau lunyon, wong sakit, kinada suka ning prihatin. Sarto ngastoso mobedo jono dendro, lampahing pangadilan dani dono siasat mirata randau kapini lamun wos ngeres kapidono datan mawiwiki hiringo-ringo sana gianto santun yang ragu pinatrapan ing pamisiso aratu berbudi bawa leksono liri berbudi anganjar jaring ulo bawa leksono opo ingkeng kadawake datan keingun satu kelampan lamun to ginunggung luhure nata kanyaring jajahan kaya saratri batan wonten pedha tipininggul kang ngamur weng kawisiniget Nujari sumo sang Prabu Mio Sinilo paneng singgil binaturo pinali pitingkin kancono pinate ing ngawar babut permadani. Sinebaran sari-sari ginon dewi tulisat sebat kasturi kahaya poro parakan kangampil lupo ceroka Prabu Bebek mas mintok mas banyak dalang sawung galing harjo wali kokat semas ditangguk kang sarwo rukmi. Katingal sangata kinebutan laring manyura sangking kanang sumawana kiring kung ngas ngambar gandaling sangata nganti prapten panguraan. Sirna candraning ratiyen ginonto yayah Bathara Wisnu jawantah kaya para widodari. Pra Kulop sidung permanem tan wonten banek walang sawi si kegodongan datan ubangin tan lemampah mung lamat-lamat kapiar sos waraning pradonggo mangrangin dinarung pangli ing warang gunukang nanganyut-anyut. Kasamet bocah ing kukilo kamenco ing waringin. Kelawanap dikrio kebelah pari gening masangan nambut karyani suang-suang patin selengkarang pating calang krimba gadir mandioroko. Ora dadi sorma dadi asri seling pasiwakan. ingkang parang adep nenggi melikoto warnani sang pangeran pati satrio paranggaru dukasih radian sombong wiraden wisnu broto yoku semua moko kasambet ing wingking katung api suwani pun satrio sangking lisan puro dian haryo setiaki wabim mokun ting singa mulan jaya wersini wiro ing jawi tasandir melapar piswani meradi ingkang tinin jalan kiunopati Satya sanggo cepat dan marang pangan dikaning sang Noto Prabu Suri Bogoro Kresno Mangkono. Ini jiling pangan dikuingkan gering kau yosing lapis saking sang Noto Prabu Kresno. 감이 왔네. katining kan alam sapa-sapa

ความวอกช้ำ payungono panjenengan ingsun. Mengkuto kulup Wisnu Broto. Kawula nuwun. Nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kangjeng diwa, Cinji dhateng putra Padika pun sombo. Marmo sira kulup ingsun piji marak mring ingsun. Ayo katentu nampa ganjaran sangka panjenengan ingsun napa to warnaning ganjaran. Sabuk cindhe ingkang dawa beti keris kang abiyur pamurid dadet nglembarah koncane. Gedene sira ingsun kanthi pesta raja malang linggit bowo, ingsun utamaake adoh lintang luku. Sinawat balang kayu cupak cepete tangi kenani menawa sira kula kanyadang ganjaran sangka panjenengan ingsun. kawula nuwun nuwun inggih Kangjeng Diweji putra paduka ngaturaken sadraya ngiring saglugudeng kulang kaling sari mos ing garpi narasasra tilem mboten nyimeno lenggah tandra dene musik nek putra paduka nyadang ganjaran saking Kangjeng Diweji inggih awet saking menapa lumuturing nugroh ingkang sampun kula tampi prasasat nampi ilining trito ingkang meje saking Naramadana Bebasan tebih dateng atu celak malam boten kawinampi. nampi. Malah saking kata ing ganjaran saklume bir para mantri bupati kula wadon panewu. Ingkang tuhu dados jejet wengku ning nagari dhuwur wati kawula nuwun nuwun. Kuluk sombo. Sapa baya pinter njunjung luhurake asmaning panjenenganing sunamung kajaba sira kuluk katitik marang aturmu kang mangkono. kajaba sangka iku isawaning sira kulub ingsun pirsani kaya beneh kelawan adat miturut lekering wadono jaiting nitro sira kulub bakal darbi atur ana ngarsaning panjenengan ingsun mara tumuli matur kang pertitis kulub ingsun midhangetake ingkang tetelo kawula nuwun nuwun inggih kangjeng diweci putra Paduka katonaken nalika kula wonten Jawi. Kempak sangganing peladya bala dereng sawetawis dangu katungka utusan Kanjeng Dewaji. Utusan Nyai Menggung secara manginggalaken dhateng pisuwaning putra paduka. Kagiyating manah pindha tini bu ing mong gelap lepat. Upamiyo semarga biarin calir tanu ringo gelap. Pindha panjang putra panjang alih dimawahi selos mayon udat ngepira sing manah kula. Ananging dadi putra padha marang ngarsa padha Kanjeng Dewaji. Raos sing manah asrep yayah sineran tirta ayuwan cenjang nuwun kidatan pisan angga daerah raos manas. Kawula nuwun nuwun. Kulup sombo. Apa ta sabab sira kulup ana njaba banget ketring atimu bareng marak nirmasaning sun. Pangbarepeni was kelawan kawatir. apa yen mangkono sira kuluk panik lawan panjenenganing ingsun wedi lawan kabeh purwadya belon dhuwurwati aduh jeng diwaji jimat punden kula padha kasus sembahan kula menapa putra paduka kaedan katali buta Ora ning putra paduka kandha panggenan kula terus sawetawis anggen kula dateng dhateng jeng diwaji Mbok menawi kula nandhang desa alit sakit ageng dumugi ning pecah Baya sinten ingkang prayogi murbe masih sembuhung paduka jeng diwaji. Tembung tadah wadana kakur penonton ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun to siang ngadyan ratri, sampun lonjoaken dhateng rasa paduka Kanjeng Diwaji kawula nuwun nuwun. Kulup wis nubrata. kajeron panompo mundran warandan dosa sira kulup ngaturake pati urip ana binicara sak galak-galakan ning saradula datang kuwa mangsa marang sutane dhewe apa maneh tumraping panjenengan ing sun marang sira kulup kaya kisihake hambek palimar maning karaton Boyo sapa ingkang kawogan babad dirungkut ngobri pepet ngejenggung melut amung kajaba sira kulup sombong Saklangkung bingah raos sing manah putra padha kinajak sasambe ning atase. Namung anggen kula marang ngresa padha kanjeng diwaji keparing kok cemadong dawuh menggah menapa wigatos sing pasiwakan wakan dinten mangke. Moro kula pradi kapura ngayun ingsun babari wigati ning pasti wakan dina iki. Hanjrah ingkang puspita kasiliring samirana Sekarang antaño. Maweh laras renaning driya. sombo marmo sira sunawi cedhak kaya ingsun raketake wigatining pasyakana mung kajaba ingun ingsun menggalih marang kahanan ing kraton diwarawati ulup Projo Ndurwati Ketaman Pagebluk Mayang Koro Larang Sandang Kelawan Pangan Akeh Poro Kaulukang Podolor Esuk Sulit Mekaning Pati wiya di sore esuk tumekaning layon kulup sombo kang kaya mengkono iku mau apa sira kulup ora budi daya ngupaya sarana ing upadi wiradat mrih waoyaning kraton dwarawati ora dalah kanjeng dewa jiji mate sembahan kula paduka pepunden kula nuwun inggih kaluhuran dawuhipun kanjeng diwaji menawi dinten mangken negari Ndoroko ketamaning pagebluk Mayangkara. Saestunipun boten kirang-kirang anggen kula ambu didaya mrih waliyaning praja. Ketitik putra bentuk nglempakaken sangyaning para sarjana ingkang sujaning buding pengajap. Kula purih mawayaken dhateng wiya dining kraton Parandin Ninjeng Diwaji. Sadaya pakartining para pinter datan bangkit mawayaken negari Ndoroati. Awit saking menika kula semanggaken dhateng kawit saksanan paduka Kangjeng Diwaji. Kulup sombo hiya. Yen pancen sira kulup wis budidaya mrih wayaning praja ing mangka pakartining para pinter datan bisa maluyake marang uya dining kraton. Jenenge ingsun namung nyadhang kelawan sing jawata. iya gedending pagebluk ingkang tumumpuh menyang kraton duwe iki kulup kena kanggo menyambuk marang sang ya para nara praja mudhining para kawula saya hang gedhekake panembahe kelawan dewata tansah mintawaksama siang tanapi kelawan dewa Gusti ngarah karepe ninggal kantuk pangapura sangka Jawata awit sangka pangrasan ingsun gedhening pageblok ingkang tumpuh iki tanulyan mung kajaba pacobaning jawata kang tumanduk marang para nara praja mudhuning para kawula mula ngger kulup sombo mawantu-wantu pamundhut ingsun marang sira kulup biwarakna kabeh para kawula praja lahir batin sahari ratri kinen padha tansah tekuning panembah miturut marang kapercayan kang padha dinasuk suwang-suwang kawula nuwun nggih jeneng mboten langkung dateng senika angestuaken dawuh padha kanjeng diwaji. Lagi cawawan sabdo Perkang sumewo Oh kering pasewakan kata samyonarko won tan pirata mata pecut king wantilan sawa nehanar ko wow. kita tilar pandengan plus ratian sombo haniti preksa karu naning kita tu Was uning oeng gatik Wan Ngarsindro. Oh. sajak mengko wi gadi sira kulup lumeng sira sangka pasiwakan ana apa nggir sajabaning pasiwakan kawon nuwun nuwun iki kanjeng diweji dupi putra padu kami dangat gota ingat kata ingkang samyo sibo ulo pasiwakan sak jeng kati ngamliko putra padu koyayi prabu kadu koco badi marak ngeso padu konjeng ana tamu kaki Prabu Gadut Kaca kang ngrasa swan mringarsane ingsun lumun inggil akar makaten Moro kulub dinagi metu iri temput putraku ing pringgondani ingsun kepareng nampa marang swaning putraku ing pringgondani lumun inggil ngestaken dawuh Hatta poro hapsari tumonton ing sang diwicara Pati onge waro chiwo Kakak sing tias tahat kewraning karyaniro Dan setan wong tok samya miat rengganing prepoto ning kadhep kumlapindo pangawining sang wijaya lunging kadung malengkung katiyuping maruta mondo Lain kono to wau Parat yen sombo sambul mengsir saking pasewakan. Amanggi dateng Kang Rayi nggih nata pringgondani Prabu Anom Raden Garukaca. Pangendikaken sedaya dadi sabdanipun ingkang Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang hanampi dawuh ing mangkita tata-tata menapa pringgondani biarsa sawang rasaning Sang Prabu Kresna. Ngetap busanan nyuwun dateng Jawa Temu rahayu swaning nata pringgondani. kabah. Pindha soto manggih krama wirsa dametarang nenggih nalendra pringgo ndani Prabu Anom Garukaca. Lumaksana anggap lengkah-lengkange kok padha. Dipicakati ngarasana tumang sas mumbah lengkah tumungkul hamari kelu. Kaya kon jemu mukane. Gojalot nggih mangke para sumewa. Pating klesik pating kles padha jawil jinawil samyorwang. Ing bato samya ngraos baya apa wigatine. Nalendra pringgon dani marak sanring kraton Wurwati. Nenggih mangke nata Ndrawati Prabu Kresna kagiat guru kasan. saking derenging driya kasinggal inggal kadangu ingkang putring pringgondani Iwat langeneng kalang iwan nagar pandam muncar Yen nolere kakon nang surum soro petan padang pandam semula hamadangi jroning pasarean nemani wadon remu-remu kalingan ngangrangan Rangya manan kung sumungkem guling kang kang kon mangrek Ratan te prang Paulo na runtuh pamit pasang kaliman tapi sinadeping ilo duni kalawato tulah manu wo putra paduka ing pringgel daning kang marak suwar ngrasa paduka kanjing wo prabu kulub gatut kaca dirung sawetara suwe sawaning sira kulub padha kanthi karharjan anggonira ngadhep ana ngrasaning panjenenganing sun kulub kaki Prabu ing pringgondani. Kawula nuwun inggih, wah Prabu. Kateng kadhat katedha karingga murda sih panakaminipun paduka Kanjeng Wa Prabu. Mboten langkung putra paduka kula ngaturaken semungkin ing pangabekti mugi kunjuk rasa paduka Kanjeng Wa Prabu. Ya kulub kaya sing sun tampa sira kulub ngaturake pabekti marang panjenenganing sun pangestuning sun tumrap marang sira kulub. Kacadhong ing pangake kalih. Kula pundi men saka mugi dados sucimat paripih paring pangestu saking paduka Kangjeng Prabu. Sawise satata lenggah asap noriwemu saleh narasa penemu kang sah yen wis tumata kulub mara tumuli matura apa wigatine dene sira kulub marak ana ngrasaning panjenengan ingsun apa sowan nglangke apa pancen ana kang ngutus marang sira kulub kawula nuwun-nuwun inggih kanjeng prabu wale-wale menapa sowaning putra padha ing pringgondani kajawi dangu mboten marak ngrasani panjenengan diwoji urmaos kangen manah kulowo kacawi saking meniko lampai puningkang putring peringgon dani perangkau kanjeng jengwo prabu punto diwo kinden ngatura kenawolo kunjuk potuko kanjeng diwoji moro kaya ngopo kulup nawolo soko yang kengwe ngamarto mugi keparengo hanampi wo prabu leng-lenging driya mangu mangu mangungkung kanduan rimang lera Lena pokanen lera yen tan tulus mengku sang tiah utama Kaki Prabu Gadut Kaca. Kula wong. Apa sira kulub wis mangerti marang surasaning nawala kang wis mukaturake? Malandiwandi dawuhipun Bapak Prabu Ngamarta. Kula kepareng mundi mboten kepareng arep buka wonten ing margi wong. Sumurupa kulub Gadut Kaca. surasaning pintaka kang wis ingsun tampa yayat sing amarta ngaturi pirsa marang panjenengan ingsun manawa dina iki nagara ngamarta ketaman pagebluk mayangkara awis bugus mawono wastra apa mengkono kulup kahananing kraton ngamarta wo prabu wo prabu jimat punden kula wo prabu sembahan nuringgih kaluhuran dawuh paduka njeng Prabu menawi dinten mangke negari ngamarta kataman pakebluk mayangkoro. yen mengkono kula padha marang swasana kraton Dwarawati hawit ing nagara Dwarawati dina iki uga ketaman dahuru nembe wae ingsun paring dawuh kelawan rakan tuwing parang garuda malah nagorin Ndrati bab perkara dahuru madal sakataing usada. Para sanajana kang sujaning budi uga datan bangkit maloyakake marang wiya raton. Lajeng kados pundi Dewa Prabu? Awit sangka pamunduting Yayaji Ngamarta jeneng ingsun kasuwun rawuh mring madyaning praja Ngamarta saperlu kinengusadani marang wiya dining praja iku mau. nangaten wa prabu daya diye penyuwun kula mung kepareng wa prabu enggal kula dherekaken rawuh dumateng negari ngamarta mugi hawalaso dumateng para punden pandha mandaping para kawula ngamarta wa prabu iya ya to ngire begandengan ingsun kelawan para kadang pandhawa tetepi wis manunggal lamun to ngamarta penandang peteng dhuwur kang kudu madhangake yen berarti peteng uga para kadang pandhawa kang majarake ing mongko dina iki ngamarta lawan dhuwurwati padha nandang kadukitan mbok menawa nggih lamun to jenenge ingsun wis prapteng negara ngamarta manunggal lawan para kadang pandhawa ing kono mbok menawa margane ingsun lawan para kadang bisa hamba bar mrih waluyaning negara ngamarta dalah nagara Ndurwati kula nggih kaluhuran dawuhipun Kanjeng Prabu nanging sira kulub ayo daya-daya marayu kulub ingsun kanthi manjing jero kadaton pinang ya kelawan wa amuratu nyuwun pangapunten Prabu malah putra padha nyuwun pamit badhe anding nyilampah Putra putri kanyarantos wonten ing alun-alun iki mawon sinambi badhe pepanggihan kawan Kakang Mas ing Parang Garuda. Yen mangkono kulub Gatut Kaca den sawetara nyeranti marang jeneng ingsun, ingsun bakal pamit kawan Yayi Ratu luwih dhisik. Kula nuwun wingi. Kulub sombo wonten dawuh jeneng Diwaji. Dina iki ingsun bakal jengkar sangga praja anuhoni sedahaning yayaji ngamarta mula kulub sira kulub ingsun pasrah rumaksa marang kayiwananing kraton Dwarawati nuwun ing boten langkung dhateng sendika angesta akan dawuh Dimas Setyaki nuwun wonten dawuh Koko Prabu Amit cita tengri potu kopun setiaki. Dina iki pun kakang arsa tedhak praja awit kang saka iku yai. Siadi ingsun pasrayu ngreksa marang kayiwananing praja. Kawula nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestu agen dawuh. Lah ing kono to wau. Sampun telas pangandikan ning wong agung Nurwati. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. pengendikan yang ratu datang ke ngingin wala wali pindawi kresno temeta sing dilancang sito tangkana deni sali ya ngarso tangkap yang wirikun diri yang sampar mas tuti sampun kundura keraton. Tindak nyelengkeh-lengkeh lir hasinga lupa. Lembian merak kasimbir ya gajah nguling sa tindak mandek sapecak tumulih ing cepo amung yang ngeting ing kadawa kenal matian ing pasirakan. Sini kikingkan keraton genti ya kawu buso. Ing mangke datang kaya kang ono madyaning kadaton. Katingal prames Warinata nenggih Dewi Jembawati uruk ministya bulung paring pinarak lenggah ketingang laras jroning penggalih kadaton Ndurwati. Menggih menika ta warnane garwaning Prabu Sri Kresna. Garwa ingkang pambayun putri saking pucaking Aldoka inggih saking pertapan Gotama Madanwat majaning begawan kapi jembawan. Ingkang sesilih Dewi Jembawati. Nadyanto putri saking pucake Ngadoka Iwadene, endahing warni datan kawon kawan wanudya kang wonten telenging kika. Garwa panengah nenggih putri saking Kundina majaning Prabu Bismaka kang asesilih Dewi Rukmini. Meranyak pesemune receh pangandikane dasar ayu warnane. Negara Waruju inggih menika Tawanudya saking negari Lesan Purat Majaling Prabu Setyajit ingkang sesilih Dewi Setyabama Garwa tiga endah warani tur tak karangga busana Eling-elingat majaning nalendra kagarwa ing aratu mila kasup kaunang-unang dadya panjang kidung Dasar salira jenara mengleke ris mestaka sedaya maesan rikma cemengembang bakung ketep atap lir tinata. Ati-ati sremen mencis pandrah para panyila cendani. Karno sing anjamur kuping pilingan hana pak palu sogoan kaya pinatut idepe temengeng tawang. Imbo nanggal sepisan kasambungan bayu kaya pinulas. Netron jahit alindri pangarasan ramping uwange nyang kabut tungku pasulir pinatut grana ngrungi pati ya karengat. Wajah anaring Bramara Jonggos dengan lu gadung dodo wijang pamidangan anara jumas pembayu nangin yudinto bebayu katur ngarencang. Astaning liwa gading dari jimucu tanjung. lambung hanawon kemet cethik mung ngapocong sedelir pinatut pupu hamuk kang gangsir jajeng kulur tubuh manik garis lurus turut amrit kempo kiyal ngemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bundur lir jinongko pelapaan ngamparan gading driji turut jejempol yen cilondro pindo sirasarpo yen mesem pahit madu pinastiko lamun to cilondro basan kurang condro luwih warno Ora mantra-mantra putri margi padha persasat hari nurun. Sadya sampeyan rantos sateng kundi peringkang raka ing mangke ditimireng teng ora kundiring Sang Prabu. Garwa dadi gomyat saking palanggana methuk dhateng kundiring Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. thank you Thank you. kundurpa tuko kangjeng sinuwun karwa potuko kula pun ngaturaken pangabekti mugi gonjo Yai Ratu Jembawati wis tampa Yai Ratu ngaturake pangabekti marang pun kakang pengestuku tanpa nono Yai Kacadung ing tangan kekalih kula pun wonten mestaka pitados cimat paripih paring pangestu sanggeng paduka Kangjeng Sinuwun. Nunatian kula mboten kantun Kangjeng Sinuwun garwa paduka kula ngaturaken sembah pangabekti mugi gonjo. Ya yeruk mini sing sun tampa sira ngaturake pangabekti marang pun Kakang Pangestuku tanpa nono yai. Nuning sangat angin kawula mundi Kangjeng Sinuwun. ngatian kula mboten kantun sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti Setia Bumawa sing tampa pangestuku tumrap pemarang Yai Setia Bumo sanget angin kawula mundi sinuwun Sawetawis dangu paduka wonten matian ing menapa ingkang dipun penggalih sinuwun kepareng garwa paduka kula cumadong dawuh Yai Ratu Marmanipun kakang sawatara suwining pasiwakan ingkang ing sunrumpaka mung kajaba Suwasana kahananing kraton Dwarawati ingkang dinaiki ke taman pagebluk Mayangkara larang sandang lawan pangan akeh para kawula kang padha lara esuk sulit mukopati ya saka gedening pagebluk iku mau temah andadekake sungkawaning panjenenganing ingsun putramu sombo ra kendhat budidaya miradati mring wayaning prajawa dene pakartining para pinter ingkang dikulumpukake marang sombo datan bangkit bisa maloyakake negara Nurwati Durung salat para swanggone ingsun ngrumpaka katungkasaning putramu pringgondani ya kaki Prabu Gatut Kaca. ingkang kautus marang yai Prabu Bunto Dewa kinulung aturake nawul marang panjenenganing sun bareng wis ingsun tampa lan ingsun buka Surasane nawul Yayi Aji ngamarta ngaturi pirsa menawa dina iki negara ngamarta ketaman Bagebluk Mayangkara Yayi tinemune padha lawan kraton Dewapati Malan tuan tawit songko pamunduting Yayi Aji kakang kadawan marak suan miang kraton ngamarta Mula Yayi Ratu wis gumeleng kang dadya pun kakang dina pun kakang rasa jengkar sangka praja prating nagara ngamarta mbok menawa yai prapaning kakang bisa manunggalan para kadang pandu ing kono anyembuh bisa hamira dadi lan upaya srana mrih waloyaning nagara ngamarta dalah nagara ndhuwurwati kalungan ingkang dados dawuh paduka kangjeng sinuwun hawit kang saka iku yai ratu pun kakang ngundut pamit marang Nyai Ratu telune pisan arsa ing Kajeng Karsangga Praja nuhun marang pamundhute Nyai Ajeng Amarta arsa prating nagara Amarta malah dina iki putramu Galukaca wis anganti ana ing alun-alun menapa kula mboten kepareng nderekaken tindak paduka senyuwun Nyai Ratu liya dina siji wektu lamun supaya Yratu bakal tumedhak nyang kraton Ngamarta hawit iki tindaking pun kakang ngemot wigati tumraping para kawula kang kepingin bakal mulya uripe menawi kraton Kanjeng Sinuwun sak jengkar paduka ing mangke kula badhe Tuyo-tuyo malepet matian ning pas metan suci sesarengan kayan poro kadang maru mawantu-wantu kula badhe nyuwun dhumateng Jawata mugi negari Nurwati so negari Ngamarta kalih saking sadaya ribet ya ya luwih utama tumindak ing Nyai Ratu para ministri abama Wara cawisna busana pun kakang ngrasa asantun busana kelawan Kristia Bama cawisna munggo pusakaning pun kakang dene iki sinambi pun kakang pamit marang yai ratu mangagem pusaka kang dadya kelangenaning pun kakang yen wis padha temoto kabeh para garwa ayo-ayo padha enggal dherekno pun kakang sawetara wektu bakal manjem yang sanggar pamujan nyuwun kawan jawata kala ulah satya tatet abebarung kang pamulu halus manis mawa kung uh. sembotok kang hatetet mandorangku aku repan pan Badya pantes mamalat kung. wong omah kok digawa rene. Nduk. Nduk. Anakku bocah ayu. Anakku bocah manis. Nger. Temon. <laughs> Apa yang tak sawang kok pola tamu ndelurek. Eneng apa nduk? Ana wong tuwa mlaku didengkul kamburi. Tujune aku ki kuat mentas jamu. Eneng apa nggih? Kowe matur sing terwaca, he. Matur kok gendilang gendilang kaya wong kesurupan. eneng apa ora nono sing tak gagas kok ya iso isane nglakoni sapa ingkang sinuwun kuwi lho yung sinuwun kuwi tetep nalindra ingkang mulya mungguing wong urip nitik sangka apa ing atase duwe garwa telu kok rukun Jopro, penggalian yung garwa sing barep bisa momong maruni loro sing nom-nom yung rumang sanien tiba keri karo garwa sepuh pektini kepati pati-pati kuwi jenenge sinipun bisa nata marang kahanan ngono tak kandhani la iya coba yung upama biyung sing menggalih ing ngatasi garwa telu kuwi terus upama kondur ngono carane ngilir piye ta yen dina iki tak kabeh ning pitu iya Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Setu, Ngat. Iya. Ingatasi dina pitu mongko garwani kuwi telu. Mestine ya dibagi dadi loro dina Senin karo Selasa kuwi gilirane mbok tuwa dhewe Rebu karo Kamis kuwi gilirane bu penengah Jumat karo Sabtu kuwi giliran mbok sing ragil Tura siji dina ngat kuwi nggo ngaso Ayo Marga wis mbacut ping 6 ngene ora nganggo ngaso. Wis remyo. Dino ngat kuwi dienggo berobat. Dienggo nyungsum kekuatan. Ngono yung, Heeh. Kuwi ragi sing katon. Lah upamane kagungan selir sing ora katon. Hayo sok sing dinongat ngat kuwi. Inggo gilirane wong jaba. Ning sajake kagungan ora ya, Yung. Nek nitik sing tindak nyangetan kali iki ya sok duwe. Ayo. Aku dhewe iki ya gumun. Sinuwun ki rak alit. Iya, iwadene kok tobat. Garwa telu kok rumangsa marem kabeh. Oh, tobat. ketitik upama sinuwun ki srengen ngono garwa telu ki kaya ngapa gage-gage anggone golek ati manika warna mula ya nduk kang ana ngalam donya ki panjen wayuh ki ya ora gampang nek ora panjen kewahyan ngono yen wahyaning mangsa kala ki durung teko karang-arang kuat wayuh <laughs> ngono ya heeh aku dhisik ki ya ngono suwargi bapakmu ki dhisik ra ya arep mayuh to kowe dhisik heeh aku ya arep diwayuh lho nduk bojone konangan aku terus kowe piye ya ngamuk aku monggo sing sok nderekke bapakmu ki dhisik kae lho ngger wong siji ae. Tak tekoni iki ora ngaku, hayo, kowe mau ngetutke nyang ndi? Jare kulaan kulaan kok nganti wengi. Ora coba, saya saru meneh, Nduk. Sarune piye? Bareng bapak mulih ora katokan lah kuwi. Kose aja kleru tompo. aja kleri tompo sing tak karepake ora katokan ki bapakmu mangkaki ki katokan dawa ning bareng mule kok ganti sarung katoke dhewe ora digawa mulih lha aku ya anyel aku jare disetlikake lho apa kurang lek ku bekti nyamung lanang paribasan sandangan reget tak resiki nyetlikake kok sak anggon-anggon bareng tak tebus ki dheweke ora entuk Wes yum. Lelakone bapak aja dirembuk. Panjen bola-bali wong lanang. Ana paribasan kepengin gudang garam mudut gudang garam. Kepengin lima-lima udut lima-lima nek ning omah senengane gudang garam nek ning paran ki lima-lima ya stokno wae. Anggira kecentok. Nek jane ya tak kuat-kuatke kok nduk ning aku ora kuat. -kuat belanjaku ora tau mulih. Anakku nger aku anggere kelingan bapakmu anyel. Kok mojek urip ngono tenan, kalau tak loloh-lolohno loloh indrim. Tujune yo bapakmu mati sik. tenan nduk aku kuwi jaman bapakmu iki kaya ngopo anyel pikirku mulo nganti dhisik ki, nemu sinyang anakku wedok siji kowe jaman aku meteng dhisik iki rak bapakmu rak gandrung celeng to bareng lahir ke anak kok anakku kaya celeng wis yo aja nangis tok tangisana wong bapak wis ora enek tujune kok wis ora ana. Terus kowe piye? Bapakmu lagi 100 dina sing mati aku terus dikarepaki wong meneh. Sapa mantri kehutanan? Kowe gelem-gelem udah nganti anak-anak bapak mesti ngongko loro wis mati neh. Wis patutan urung Lagi untuk satu dino mati nih mantri kehutanan anak aku terus dipenah. Bapak sing ngongko telu ngee. Kowe dipek sapa? Dipek yoga. Lah aku awet rada awet ki nduk. Bareng aku digaru karo yoga rada jumbuh karo batinku. tuh padhang jagadku aku entuk yoga. Bareng tak rasa, wah tibake kok semono kaprawirane yoga. Pile tanding. Monggo. Bapakmu sing dhisik iki ora let suwe, sing angka loro ya ora suwe lah, bareng yoga iki kok awet. Peret. Ancen. Jan aku dhewe gumun. Semono lho. kaprawirane. Kowe dhisik entuk yoga sapa ra? Jenenge cilik Pak Kayat ngono. cilik iki tiba mung wujude tobat tobat ora mokal ora aneh tenan aku ditinggal karo sing bapakmu kayat aku moh metu nguyuh aku melu lho semelang nek dikeroyok. Keroyok kiri. Piye to? Tenan aku kelangan karo bapakmu sing angka telu ki. Getun sakyane mulo bareng. Wis rada suwe lan delalah. Untuk pacobaning sing gawe jagat. Cara tandurane bapakmu ki subur, ati pangan wereng. bapakmu mati. Keton ku sak yaene nganti aku sumpah. Ditinggal bapakmu sing angka telu ki aku ora niat rabi. Sak yaene iki nggih. Wah, nek ngono setya bekti karo garwa sing angka telu, heeh. Hmm, hmm. Malah aku duwe karo dewa aku ndang dipundhita karo sing gawe jagat. Selak ora kuat yen pisah suwe karo swargi Pak Kayat. Aku ndang arep nuso saiki, Nduk. Bisa ya. Arep saiki iki terus apa wis kencan? Wis wong tak kon ngenteni ning swarga pengrantunan. margo nek arep sedo ki wis aku. Bune aku tak ngenteni ning swarga pengrantunan. Mosok bodho buning bune nusula. Nek pite gawang. Wah mati kok nggowo pit. Nah, yo kuwi welinge mulo yo, Aku sembe nek mati aja tak kirim apa-apa. kirimen pedal ae. Kang bisa ngunggah nututi bapakmu. Iya, Yen. Ya mung aku ki gumun. Sak kancaku wis padha ngemban putra kok awakku ki urung barang-barang. Aja daya-daya. Kaya kowe iki urung kaset. Marga waton sing ana. Wanita arep diwengku karo sipating priya ki apes iku di umur 19 taun munggah. amarga yen palakrama iki jek enom mesakake ya ngger jek bocah aja daya-daya rabi nek rabine iki mayar kok bar golek ingon iki sing rekoso ngono ya heeh mm -mm, aja daya-daya malah kuwi kuwi duwe prasetya nek urung umur swidak aja gelem rabi dadi engko bar terus kari golek enggon <laughs> ngono ya. Aku sampeyan upama dipek karo piyai kakung ngono upama diwayuh gelem ora. Nek iso aja gelem. Yen bisa lho nduk ning kaya ngemari kodrate sing gawe jagat. Ora meneh saiki iki anggere wayuh sing lanang ora bakal gampang mayu nek urung entuk idin saka sing tuwa. Ngono ya. Heeh. Iya. Pamaku iso dipek karo piyai kakung ngono. Kowe kepengin di apa? Nek isih yoga wae kaya aku dhisik, Nduk. Tenan kowe kok wis gelem ngrasake yoga, tenan kowe. Aku ora mung kosong. Golek ana yoga sing sajak wis tuwik kae. Sing mlakune wis dikluk-dikluk sing sok dibet-beti anduk nggon kuping kae. Ku kae sing ngampuh dhewe kaya ngono kae. Kuwi seraten nane mayar nek sing nom-nom kuwi wah iki ngrusakke awak tak kandhani. Pangono, heeh. Mm Ati kuwi tok gadang anak iso entuk yoga, heeh. Mm -mm. Ning syarate yo nggih, aja nganti kena sambi kala bojo yoga ki sak ora-orane kudu iso sinden. Wah, pengestumu yo ngaku saiki wis iso. Coba tak rungokne, mara coba midhangetna napa Aturi jineman lur kambang yo yo. mesti gelem yagane kuwi nduk margo suaramu wis apik sing agak aga anggere kerawitan ki wer pesindan sing apik suarane apik ngono tenan kurban jiwa gelem tak kandhani ngono yo heeh tenan kuwi kok anggere wis gelem macak gelem sindan ning tengah yang tarup tenan yagane iki marep wis pamungkas mesti mau mulih apa sih ditari kundur pun tidak mesti ngono ngono ya neng ya kui wanti wanti belungku Upa mau kue kisinden karo wayang kulit nyendeni wayang kulit ki kudu sak bubare bareng karo dalangi nek sak mulai sik jo gelem Marga nek warang kono ki nyendeni wayang kulit monggo jam telu bengi mulih tenan kuwi nduk wis ora bakal gantalan suwe tak andani Lah nek iklan klenengan, bubar jam telu to. Iya, nginep. Aku nginep, heeh. Mm -mm. Lah terus turune karo sing di omah aja karo yagane. Nanti kowe turu dhewe, monggo wis kaya ngono tak bayangke elek banget wis aja gelem. Nek wis nginep kudu karo sing ndek omah. Iya, Yang. Heeh. Mm -mm. Ayo nduk aja kesiwen ing gas nusul tindak ing sinuwun. Tuku sing tupo ku ngelun. Ngeneng kentiasa ngopeke. Kawangku sagung jajahan. Ing... nanging sanget angike sang reksi kaneka putra kang anjok saking wiyati auto nalendra nurwati prabu sri bathara sampun pamit dhateng dhewe jembawati rukministi bomo. ing mangke ya panjing sanggar pamujan tetep marang panguwasa luhur manekung kudya brata murwe ngangge menekes marang karsa ning iwang watu waludya ana tandha katarimaning pamujana tandurwadi ing sanggar pamujan angambar arum gandane ngangetaken dateng sama ya medhak saking sasana maning wiyat yanut marang kusing dupa sinigek ingkang tembedak saking papan genti winuso. Nora kaya miyo sing radian sombo ingkang sampun nandere akan tindak ing noto pringgeng dani. Ngawe sang yaning pradio melabar cito nderyaya roping jolonidin. Ngawe ingkang praja lelayu sakit um. Oh adalah adikku di adikku Nyai Prabu Gatot Koco Podo kanti kalharjan sarawamu yai Iyi kakang mas, kakang mas umbo sampun kulo tampi paring perembaginipun kakang mas wisnu broto. Samikara harjan kirana prabu inggih paman setiagi sampun kula tampi paring pun paman haryo setiagi kalau nuwun-nuwun raden samikara karaharjan rawuh paduka raden iya iya wapatih udo wis tak tumpu banget panarimaku bektiku katurowo sangat angin kawulo nampi hahaha <laughs> Hehehe, dening sawetawis dalmu. <laughs> Rawuhipun Gusti kula ing kuring gandan niku lha ngaturaken semengko ming pangabekti kula nak nak nak nak nan. Iya iya. Wo temenggung yudhawa wis ndak tumpu. Nadyan kula mboten kantun ngaturaken pangabekti Gusti. Iya iya yudha pati wis ndak tumpu. Yai Prabu ing pringgondani wonten dawuh Kakang Mas. pun kakang sik uga wis mangerti kang dadi wigatine siadhi prawuh ana ing kraton Durwati. Ingkang kartus lan pamanaji ngamartu ngaturake nawala pun kakang uga wis midhangetake dawing Kanjeng Diwaji. Menawa dina iki negara ngamartu taman pagebluk mayangkala. Aduh kakang Mas kaluhuran dawuhipun kakang Mas. Madal sakataing usada wiya dining negari ngamartu. ingkang dipun rantos namung kajawi Kanjeng Prabu Durwati hingga rawuh dhateng negari Ngamarta. Hawit kapitadosaning para pundhen inggih namung Wa Prabu Durwati piyambak ingkang saged paring kali damar mrih praharjaning negari Ngamarta. Pancen mengko moyayi Madyanta negara Durwati dene iku pandu ing bebaya katitik uga ketaman pagebluk Mayangkara. Kawula nurun inggih. Namung kula nggadhahi kapitadosan. dosan menawi kanjeng Prabu sampun keparang tegak kateng garing Amarta. Ing mriku saged mujudaken paring srana mrih waliyaning negari Durati dalan negari Amarta. Ancen mangkono Yai. Selajengipun kanjeng Prabu paring dawuh kados pundi. Ingkang dikeparingan derek mung prabing Yai Prabu ing pringgondani. Pundinipun oh, kakang lawan paman Siyaki kagawa ngleksa marang kayu ananing raja. Ingkang menika kakang Mas kaparenggo daya dewa dipatika pamit tumuli padhean nderek tindakipun wa prabu rawuh dhateng negari ngamarta daya-daya yai kula nuwun mbok iya mengko dhisik kampira nyang paranggaru daya di sanes wektal ki wolo mas kula saking negari lujeng cekap lapet niku nembe nandang priatos kepareng pinarak dhateng ing lesan pura nggih nyuwun pangapunten paman setyaki sanes wektal ki mawon monggo mulai kepareng kula suwun pinarak dateng widoro kandang iya iya wa patih liya wektu wae monggo dateng ketemunggungan iki mawon nggih iya iya wa liya wektu wae tak lengaki para kowe iki wigati kang luwih perlu lho lho dari paman setiaki wonra dawuh sanadyan kula kalian jangan dikopaman mboten kepareng nderek Raos sing malah kepengin badhe nderek nguntataken bubuk jawi ning rangkah. Nggih, langkung prayogi nggih. Yai Prabu, kula Kakang Mas. Kepengin banget pun Kakang bakalan nderekake temukan jabaning ning rangkah. Nggih, nyemanggaken jengandika Kakang Mas. Wau dawa, lul wonten radhawu. Metu njaba pati untapno kabeh para radya bola padha undangno. Langkung nyawisake titianing para satriya turangga kreta dipanggo jeli jempono kelawan tandu bedhati aja minangka anggur mati marang kunduring Yai Prabing pringgeng danit moko jabaning rangkah kalolok nun nun nun ninggi nata potong ora bendi kaping kagem pisan dandan pinjung luwih pentune bodho para mata pasuanan raden mundur mundur kilono patih undangin prawatya apa sawe guyung swaraning pendeperi upar kurnang kalawan Poksor sur tambur miwang suling papan dan telut tak bandera muah kakundo mawarno-warno -warno. pindha celati yen um asri kawur Grek-grek krek andemaning kang jaran ngerik makalak genti manite pameka iro risang Sutarsono dahar alirangah manjing Oong. manjing lak-lakan ning kutha ngrik micil rah katya sumarambah the man. Oh. Tresno sang narpat mojo um. Para matur dateng Raden Sombo Swanci bodo mbot ngusiwani sade sam samapto Ya ya syukur baik saya bu pati Kakang itu nun pun terakhir Orok wendi si ono tadi wedanan yang laku Para enjing pita kumuro sangkeng ngakrit woro ati Oh Kuning kang poko swa prabu tananira Dersoroyo wetalira Saka ing jwala nitik Arso madangi jagat Sok mungup-mungup aneng Neng sapu caeng ukir Uuuu budaling wadya dhuwur wadi. Tinan saking Mandrawa. Titenono. Titenono wong citra mang lan jengah. Titenono. Kanjeng Gurwati. Maneka warna titiane. Ana kang nitih turangga, ana kang nitih kreta kancana, ana sing nitih dipanggo jali jempana tandu berarti tatan keri. Sini kekangan jelampah yang maka genti o kang kawus. Nora kaya kang katingal hang bono rara sepontan mati aling alun alun burwati. Lah menikoto warna nero jeputro pering gendani prabuan nomraden hariyo hatut kocok. wiwit timur tekan ning diwasa datang rasa nitih sekataing titian nitih jaran pedhot ulolaning jaran nitih kereta sempok baeng kereta karmane ngambah wiati manjing madya gantang. nalika sawu sampun sangkep sandangan nata pringgo dani apa to dusanane busana saking jawata caping basnanda kotreng antuk sempok palumpah padha kasalemu ana daya pangwasane dhewe-dhewe caping basnanda Datan kubar dening hagemi datan peles dening tirta. Kopeng antara kusuma bisa mabur tanpa lar maltik tanpa sedhek gegono kaya ndaratan. Mangagem talumpah padha kacermo. Lamun to ngungkul lemah sangar kayu wae dadi pawaring raja putra pringgondalne. Irikata sang gatut kinun. Mapak arko sutpo. kapiro kresno ong ong parto manher pinuci sinak piniro sangin ujaran kawang wang sunggara cito paupo nalindro pringgondani cangcep pariwondo Thank cancuk are wong cincin bali wong suling kampung. Natepake jaman ngemi stake tali badongi. Jejak pantho prap tengah koso sumusuping jaladara. sing kono to wau. Wis lulus raharja tindake ngoto pringgendane kalis ing pangrencana. Mawani madya kantang semedyaning kayun. Enggal prating nagara ngamartwa nderek tindakipun ingkang wonata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kepat yaya kilat kesit pindho lampahing ratet yen Cirandra pindho kinjeng Mas Kang tanpa sosodya. sinigek tindake ngoto pringgon dan ligenti kang kawus. sempal ning laku datang kaya kang nomadyaning kraton Pancawati. Katingal sang Noto Prabu Rama Wijaya keparang pinarak lenggah kadhep sangyaning para penara praja. Katingal sang Prabu tansah gegandhengan kunca kawaning kang Raisang Laksmana. menika nani warnane? Ingkang to nagara ing Pancawati. Nagara Pancawati lamun to kaya rahim labet saking kakang Sosotya kang pinongkro renggan. Katitik sarasah pangandhep batur pan sedaya wagir wilis linis pitegapit umum. ngurek wong-wong hanga wengi wanguning kembang-kembang ingkang jembangan sami pinitos sapon topon kepepantane sarwasari kepetetane pinatut halut mangapit-apit pinintos papan-papan papanit paru ciri sinusus pasang-pasang pasang dapur pucak semurut sacing bergenini saking mandur bangga kuwong kekuwong ngawung ngilis dirte jongong musudomo renyep-renyep katingal asri madian ing keraton poncowati renyep nalika samono kang kepareng slenggah sinuwaka punika tawarnane Sang Nata Ciluk Prabu Sri Bathara Rama Ya Prabu Ragutama Ya Prabu Rama Wijaya ya Prabu Rama Legawa Ya Sang Nata Prabu Wisnupati Nalendra ing Bandha Legawa ing Pati, Pati. Pramila tatanmu kalanggung sinyutan dining sang hiyo poro poncowati. Nalika samulat parang penara lenggah kehadap lawan ingkang rayi radian leksumono. Ing mangke datan kantun kating lapis waning sang merpati sugriwa sangking buwagis kendro. Datan kantun ugin inggih anoman, yoradian senggono, yoradian maruti, yoromondo, yopati, yokapi, worosito. Yoromondo, yopati, yokapi, worosito. prawatawis lenggahing sang ngoting mangkara sang ngunandika dhateng para nara praja mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyosing ladhe Sinerpati Sugriwa. Kawula noklon wonten pangandika ing dawuh sinuwun. Amiji dateng piswaning ngripa duka kula pun Nerpati Sugriwa. Marmoya Inerpati ingsun biji marak ana ngarasaning panjenengan ingsun ayo dadi kagiyating panggalih Yai Nerpati Sugriwa. Kawula noklon lho lho nggih. Kateng kemejot mitir carup amur kalian maras dupi kula sampun tampi timbalan paduka Kangjeng Sinuwun. Mboten langkung wangsul kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk kawula nok nok nok non. Yai Nerpati kaya sing sun tampa sira ngaturake pangabekti marang panjenengan ingsun. Ora liwat kaprayoga kang nggoni lenggah ngadhep miring ngarsaning sun Yai Nerpati. kawlolokno nuwun-nuwun inggih kados boten kirang prayogi. Anggen kula marang ngresapa duka jeng sinuwun kawlolokno. Yayi Laksmana. Nuwun wonten pangendi kowe ing ngadhawuh Koko Prabu miji dhateng ngripa duka pun Laksmana. Apa wis sawetara nggone Yaya ngadhep ana ngresaning pun Kakang? Kawula nuwun inggih. Koko Prabu sadèrèngipun Koko Prabu tedhak siniwaka dipaduka sampun ngadyantara wonten ing pasewakan. Mboten langkung ripaduka kula ngaturaken sumkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sanaping kawada. Iya ya Laksmana kaya wis ingsun tampa anuman, nuwun wonten pangandika sinuwun. ingsun durung bisa paring dawuh kelawan sira nomat mara prayogakno dienanggoni ira ngadhep kalono nuwun nuring kados boten kirang prayogi namung kula ngaturake sembah pangabukti mugi kunjuk iya yo anoman kaya wis ingsun tampa Yayi Nerpati Sugriwa kalono wonten dawuh marmaning yaya ing sunawi cedhak kaya ingsun raketake wigatining pasewakan namung kajaba nggoning sun menggalih marang rengkaning praja Pancawati Yayi Nerpati nagara Pancawati ketaman pagebluk mayangkara awis buga kelawan wastra akeh para kawula kang padha lara esuk Suritmakapati saka gedhening dahuru satemah akeh para kawula kang padha ninggalake waladan Pancawati labedatan kowe ngampah marang gedhening pagebluk. Yayi Nurpati jroning kraton Pancawati anemai pagebluk. Mumbu kepriye kahananing kraton ing guwa Kiskendra? Wah, talah. jimat punden kula padha kesembahan kula. Mbok bilih namung sami ing antawisipun guwa Kiskendra kaliyan negari Pancawati. Semanten ugi guwa kathah para wanara wanara ingkang sakit ngantos dumugi pejah persasat meh sepalih para kawula wanara ingkang sampun dumugi nglalis labet saking mboten kuliyan nampi dhateng agenging dahuru duh sinuwun mari ngantos kelantur pagebluk ingkang tumempuh mring kraton Poncowati dalah nggo kisendra menapa kelampahan sinebat lalatan poncowati gulis kendo kepedaan diwaning antoko amikut dateng sedaya poro wanoro ingkang wantening gulis kendo yaya nerpati sugri wo kaulonok non nun wotur adawo kraton poncowati ketaman bahuru, naliko dino malam syukur kasih jeningin sun manjing jirunding pasemek suci ing wanci tabuh catur yaya panjenenganing sunan tuk wasitaning jawata ingkang kaya wentean isining wangsit kraton Pancawati sak laladane bakal katemahan jati jati temanir mawa menawa jenenge ingsun bisa mboyong manungsa kang pengawak buga sampir Yayi Nerpati kaya wis demling wangsit ing jowo kang wis ingsun tampa. Bareng ingsun penggalih manungsa kang boga sampir ora liya mung kajaba panakawan pancawati dhewe nguni yaiku Kakang Semar. Yai Terpati mungguh cetane mengkene. Kraton Pancawati bakal luluya jati temanrimala lamun to jenenge ingsun bisa mboyong kundur. Kakang Semar saka ing Karangkadempok prapteng kraton Pancawati. Hanjrah ingkang Puspita warung, Kasiliring samirana amrih sekar kadung oh ngas kandanyo maweh raras renaning oh. kawula nuwun nuwun Maka makateri kang dados wangsiting Jawa ingkang sampun katampi padika sinuwun menawi ngaten menapa langkung prayogi daya-daya sinuwun kepareng utusan prapteng dateng kareng kadempo sapura amboyong dhumateng kaki badranaya yai nerpati pancen mengkono malah dina iki yai nerpati ayu dikangelan Boyo sapa ingkang ingsun percaya ambeyung kelawan Kakang Semar mung kaje Boyo Interpati. Mula awit kang sapa iku ya Interpati. Sira ingsun pedhaki pangwasa pinangka wakiling jeneng ingsun. Saperlu prateng karang kadempul ndoyong kelawan Kyai Nayantaka. Manguning tias mung winangun ning manung sunging nalamung sik kewala mung sik kewala ing kawulana nuwun nuwun iki sampun terwaca dawuh patuwis nuwun kepareng kula nyuwun pamit dhewe bidal prabeng karang kadempel ora liwat Kyai Nurmati nyangoni Basuki. Tindake Kyai Nurmati ingsun keparingake nganti Purwadya Wanara. Kawula anu mriki istaken dawuh. Para dilek semono kunjun pamit. Ih, Kakang Nurmati mboten langkung nyemanggaken swados kesempatan sedyanipun Kakang Nurmati pateng karang kagem. 川には夏原万端文茶ろ paling pah saka kanjeng siniwun prabu sirama menawa dina iki ingsun kadhawan pratengkar kadempelang mboyong pawang kiai noyong toko awit kang sapa iku kabeh purwanara Siro ndak kepare ake dari marang tindak ingsun prateng kala kadempo. Ayo, ingkang mangkat mumpung isih esuk dina iki. lan rekoso kang binarti um, Hei, latal Durungan tiada lagu kusong keng poncowati Keperanggul barisan segelar sepapan waduh Bedili kaya parasutu mbak e kaya jati ngarang payung megar kaya jamur barat Hei, mandek, mandek, kisana, mandek, mandek aku bakal pitakon kelawan kowe kowe kuwi wadya saka ngendi sapa jenengmu apa pangkatmu ya jagat dewa bathara ana wanara segelar sepapan ana majal ning marga menawa kowe tambuh marang aku balik ke pitakon sapa kang dadaranmu lan ngendi pinangkamu wei lah menawa kowe tambuh marang aku iki mburi saka ing kraton Poncowati kaseting Sunan Prabu Sirama Haranku kapi permujo. Kuwi kapi permujo dasar kapur nyoto kuwi sapa? Warangka dalem Dwarwati. Warangkan ingkang sampun Prabu Sikresna aranku Patih Udawa. Patih Udawa dasar kapur nyoto. Eh, Wanara, soko ing panca ati arep mlaku menyang endi? Aja takon wong wadining aku ayo semingkar tanggo liwat. Aja mbajut ora urung bakal gawe rusak ing ladan Dwarwati. Aweh ya mbajut ora weh ngrudo paripaksa. yen ora gelem minggat apa kelakon ngenteni kamana kamsonku Loh, wani karaku apa kang paudeni janjo jonsat oleh nopang lambu gigit kuping mudeling aku ora gelem minggat pocok kang pangga mudeling aku kowe kabeh 三个。 lagi iki nemoni mungsuh digdayane ora jamak Kakang Alila. Lho mungsuhmu sapa? Aku liwat kepethuk karo jenenge Udawa. Aku dibalekke ora gelem saka ramening. Ponco bakat temah dadi dewan dua yuda. Yen pancen aku ya ngaton kemat kemarang kaprawiranku. Aku mbekes sak kemengi. Ora mitung apa-apa mung mamrih pati ning mungsuh. Aduh kakang, kakang lagi mbekes digolek ilen aku. Dicandak buntutku digebuk nganggo godho. Aduh kakang, mongko pati uripku ana buntut. Bareng buntut kegebuk kakang aduh kakang ambrol kabeh kang dadi kekuatanku. Wah, lah pancen udawa ngerti marang wewadiku. Weh, lah kuwi kena buntutmu. Iya, aduh, Kakang, Kakang. Buntut sing endi lho? Ya buntut kuwi iki, Kakang. Waduh, mesake temen to, Di. Apa ora mok cokot? Tak cokot kekat-kekot kaya nyokot wesi gligiran. Nganti untuku rampal, Kakang. Aduh, Kakang, buntut kuwi iki piye, Kakang? Kakang iso mari apa ora? Bure ana beras kencur dhisik. Karep ben saras. Waduh, bapak, kaya ini melecet, kakang. Kena gado, iya. Wah, duduk karepi diri. Pancen udowo, ngendel-ngendel lagi melecet lagi buntut. Wis, aja kuatir. Aku sing bilang ini Maju, kakang. Eh, udowo, kelakona rangsang setakamu, udowo. and I'm a recruit. Gusti. Wis iku Raden Patih kok mundur berangkangan. Duh bocah menggung, bocah menggung. Ora nyon orang legiwo. Aku mau kepethuk lawan Wanara jenenge Permujuh, aku perang tanding menang ning bareng ana sing maju Ketek mung sak jempolan sikil gedhene. Jenenge Anila. Cukat trengginas ngungkuli Permujuh, gigitane waduh mandi kena kupingku. Hoho, lah dalah. pun Ketaipun pun sepinten? Mung sak jempolan sikil. Wah, biangane mung ketek sak neker kok ngendel-ndel iki. Padri semingkir, mangki kula tantanganipun piyambak, bangsa bodho bocah menggung. Hey, hei, hei, hei, hei, hei, hey. Atahana kule. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ora crosole. Ah, eh, ah, eh, ah, eh. Ora crosso. Ora crosso. Ha ha ha ha. ahora grosso, ahora grosso. Yo tak menang. Ah, ah, ayo le, ayo le, ayo le. pat pat. hasil dari bulan datari munduro munduro tak telat dewi amuk suruh meroto jemro tamu kiri putin aku soko kan palagan para den jaya yang goto natian kwe sopo satrio lisan pulau tian haryo setiaki ayo piyaan watio Wewek itu kau minggat posak kancam. Wewek lah wani kantaran bau tanding karo aku. kang tau eh ajur dini aku, Pak. bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap apa merek kincang ing sang mawah gandrung oh. అమ్మను songko pon swati hayih merwati yang berwati daya daya kali nyamati aning ngeraton kawet wis moko papel wates keraton hmm. Changi. sami mangun bondowo lepati. Merawan noro mang tanding lawan wajin berwati. Ramening dua dua yudha samya gada ginada bindi binindi. Katingal cukatur ginasowa ing para wanara angkah dateng pati ning mengsah parandene. Ing mangke ketandangan Sang Setyaki. Ubar maut candra niku ya tambak marang prajang banjir bandang sang ya purwanara manggala ning purwanara nggih jaya anggota lumayu kapiandem pemerintahaken purwanara ngupaya dalan kang nyangkal butung hayo pinanggih lawan prajurit burwati amarwata suta tiyasing radyan setyaki dipingulingani dhateng munduring purwanara piye parentah wajib burwati mundur saking palugon wangsul dhateng kraton nalika semulkaya sengancik ing wanci madya ratri sang saya dalu wararas abhyara kang lintang kumedhap Desonya tengah wengi lumrang kandhaning puspita Jawa rondrengan Lir swaraning madu bro ngomong sapa Drawana kawitan Cantandra Sengkala. Nengna gentya kang kinucap gampang wong kang ngunggel kawi. Ing mangke datan kaya kang ana madyaning padukuan karang kadempa. Katingake ya semaya pinarak lenggah. Kaltep sang ya para putra. Nalika semana kinayan toko datang keparang pisah saking jroning padukuan karang kadempa. Kawulane nggih pinangka madyaning cariyos. Menika ta warnane kang ngawasta padukuan ing karang kadempel. Ya padukuan ing klampis ireng. Sanadyan ta wonten madyaning dusun ereng-ereng ing gunung Parandene. Tepas rene datan kawon-kawon ingkang wonten tengahing kita. sak ngajenging padukuan kataraman Polowijo Polo Kasimpar Polo Gumandul ingkang andayani murak abi dhateng sedaya para kawula ing karang kadempo ing sisih kanan gemelar tanduran ing para kadang tani katingal ledung-ledung awit para kadang tani tansah sengkut mbudi daya dhateng indake mulu pametu kanthi sono nindakaken gangsal pambudi daya apa katitikane panggaraping siti kapermateni pamiling wiji-wiji ingkang unggul wilining toya mboten kekirangan ugi mboten kepiran pengerabuipun datan kendhat datan kantun pambrasane ngomo katinga telaten para kadang ngomong tani Nenggih nalika semono ingkang parang pinarak ana madyan padukuan padukuhan punika to warnane danyang tanah jawi ingkang ana mokil semar ya Lurah Badranaya. Marga sampun nyang toko bojo gati. Dudu ngunung janggan swara santo diajuhi Puntaya Kyai Ismaya. Kepareng pinarak kadhep sang ya para putra. Ingkang mung ngayun nama Lurah Nawigaring. No Cakrawangsa pegat waja pancal pamurujak permono brengke lan ya Bambang sapu jagat. Ing wingking datan kantun katingal wanipun Lurah Petruk. Ya kantong bolong sura jenggala. Ya sura gendewa. kasambet ing untat kating lapis wanipun kurah bagong kasambet ing untat kating lapis wanipun kurah bagong sadaya para putra mung tansah mriyatosaken dhateng kinayanta ing katingalan nandang sungkawa mangkono wijining pangandika ingkang dereng kawiyosing wadhi. apa kang kepiye tole aku kuwi karo bagong padha ngadep penung resaning rama ewa dene para mo sedidik wae durung kepareng paring dawuh karo awake dhewe pirang-pirang dina kok mung kaya wong getun ketitik sangka pesmoning wedana sajake bapak lagi susah Lagek sing disusah iki ya apa aku dhewe ya gumun. Ing atas senung ukurane bapak pancen ya ora sarwa kekurangan. Buktine mangan daharan ya wis cemawis. Kepengin apa wae ya kelakon. Lho iwa dene. Haning kepiye? Wong pancen susah isandangan ing wong urip. Menungso iki mbok ya ora kurang apa-apa. Opo ning perkara susah kuwi ora bakal luput saka diri pribadi. Mbuh susah perkara mikir apa? Apa mikir perkara anak-anak iki sing gurung temangkar? Apa mikir perkara utang akeh? Apa mikir sing perkara tandurane iki padha rusak? Wis to. Sewu dalan nek perkara susah kuwi. Lah iya Aning mbok ya didhawuhi karo anak-anake sing diusahi iki ya apa dadi anak iki bisa nyangga melungi wangi wangi madangake. Ya yen kuwi kasat mripat. Ya yen kuwi kena di upakara nyang awake dhewe pancen susahe bapak iki susah wadi. Monggo sing kudu bisa ngrampungake iki mung bapak dhewe. Lah ya ning sakwise ora awake dhewe wis ngerti. tinimbangane nunggu wong susah ayo main ae truk wah lha kuwi rusak aja-aja kowe mengko yen arep minta, kaya mengkono wiwitane nonton nonton terus seneng seneng terus nindakake nindakake terus kulino nek wis kulino terus dadi pakarian lha kuwi Anggris ngancik pakarian kuwi tenan. Lho aku ora larang karo kowe, Gong. Perkara kaya ngono iki ora larang. Ning ya kuwi. Sak kanca wae tegese iki gareng aku kowe. Nek Bagong ora. Coba sing ora mangkel kowe piye? Wis dicepake nggon kepenak. Lho, mangan wis cemawis. wis. Esuk sarapan, awan mangan, sore mangan. Lho, malah tak golek ora eneng. Sing ana mung kari hem gemantung ngene nggon kastok. Tak goleki wong iki tibane iki delomah. Mangkat iki jam pira gumun. Bareng sore arep nyang aja disusul karo gareng ora gelem bar. Monggo wong main rasane mung kobong, menang ya kobong, kalah ya kobong. Kaya ngono iki tindake terus, wah. Eman-eman, Gong. Iki cah apik-apik. Kowe iki kanggo panutan. Ngelingono nek kowe iki wong duwe kulawarga. Dadi kayamu aja mung tok seneng awakmu dhewe ning mikira kulawargamu. Marga anakmu ki pirang-pirang, turise cilik kabeh. Coba sing barep lagi wae bubar tetak. Icik ngopeni anak sing cilik lho, iwa dene. Menungso seneng ki yen diumbar, wo tenan. Ora ning pepuntone iwa dene yen ku bisa ngendhaleni hawa nepsu. Wah, dadi capek tenan. Dadi sing tak karepake iki lekmu melek pirang-pirang bengi iki ketoko disarang mripat ditanjakke apa syukur yen gaduk tanjakke boto nggo bangun omah lho nek kowe ora entuk turan 2000 aku iki nggumun napa pangan iki gatel apa piye monggo ra wis tak kandhani kena sesukan ngono iki kena ning nek pinuju ana melek-melekan sing wigati apa bae napa lelekane teke omah apa wong duwe gawe apa lho ing atase ora ning apa-apa lho malah ngluruk yang lalat dan sabrang nemoni karo ratu putri Dewi Basriwati janik wis ora umop dadi umop monggo sak entiro ngene Bagong kae nek perkara kaya ngono kuwi wah tenan paribasan ninggalke gawean. Ing atase tangane Bagong imbangu bangun ora ditunggu. Ngadeni Bagong. Hani nek menang ya kurup kok kuwi yen menang. Yen kalah. Ya apa duweke to adol katok. Nah, ya kuwi pol-pole. Ya wis ngono yo main ngono kuwi. Wong main iki ya wis pisan. Kuwi keset anggone mikir tegese mikir yang bali omah wong pindhone monggo wong main jeneng dinggo pangkalian dadi larangan ing negara ping telune ya keset yang diri pribadi apa sih mau ngopeni awak berengos mungkin nanti nopros nyukur moh coba Aku ini jaga sebagung. Diloi gagah ini kok. Rumah saku anggih wis ngedep meja karo teplok. Mau mingket kok ngenggon. Nanti udan keterocawan ini mau ngalih. Semangat kehilangan ratu. Mbak ya wis tak teruk, lek mung ngrumpoko nyang aku ki banget banget. Batik sing main iki kaya mung aku dhewe wong kowe ya melu. Lho, ning nek aku ora nganggo ditata. Nyawas nek kira-kira kancane iki akeh tur rombongane dhewe lah kuwi. Adu rasa karo kanca dadi ora karo liyane. Dene ngono kuwi mentala mangan dhuwite kanca. Wis dikarepake kok. Wis dikarepake ngono. Ha iya ning timindak ndak ngono malah marahi gareng-gareng ora tau main terus saiki melu. Sapa? Aku rak mung ngombyongi, guyupi. Iya, kuwi kena ning jroning lingkunganing kulawarga wae. Wis aja didur marak ora becik. Kamar mancung jinupet. Saiki gagas perkara bapak sing meneng iki sebabe apa? Kuwi ora susah wong genah turu ngono. Oh, ora oh, bapak iki susah ngono kok. Lah susah perkara apa? nek ora kleru bapak kan nggih meneng ngono kuwi genahne luwe. Hmm. Monggo bapak kan nggih luwe. Daharane bapak ki sing sarwa nganggo diduh. Kaya apa? Sop, gule, soto, rawon. Anek gareng sing luwe mangane gareng ki sing sarwa seret. Sego gudeg, sego gudang, sego langgi, Oh iya, wis mangan segala nggih. Urung-urung tak pangan. Gawat marga ngadepi bapak iki gawat. Gawate ora kaya bapak Semar iki. Jadi baleni wae. Ya iya. Nek aku sing luwe manganku ku iki kaya to cap jahe, sate bakar, bestek. Yeluh. wandamu kaya ngono bestek ya kangkung kuwi ora kangkung ya mbayem hei nek aku sing luwe nah bagong iki pomo luwe mangane bagong iki kaya to diwul bulgur sego uleng sego uleng iki berasi secangkir gapleke sekilo iki dicarup dadi siji terus dimatengake aku kuwi iya malah warek iya bubar mangan terus ngombe bapak iki apa ngunjuk unjukane bapak iki wedang teh sing kentel nek ora ya kopi sing kentel tanpa gula nek ora kuwi ya coklat sing kentel tanpa gula eleh kaya ana njete truk padha paite Nek gareng sing ngombe ngombene gareng iki witang kacang, witang jahe, witang sokoteng. Terus witang jeruk. Hane aku sing ngelak ngombe ku iki kaya ta susu, coklat susu, kopi melek, teh kaindok, wah, amis. Loh, wong ora pengalaman kok tekle. Nang rumah makan masakan Padang kuwi apa ora diladeni teh kayak indok. Colok sakarin. Loh, loh, loh, loh. Gula ora tekan, lha ngirit kuwi kok. Pemuanyep yo. Bir Coca-Cola, Green Spot, 7 Up, lan liyo liyane kuwi nek eneng. ning gandeng kalang kedempul ya ning ya mung kaya ngene gelem ya teh ijel-ijelan gelas ora gelem ya kuwi anake mung kuwi cepak mung kuwi hanya aku sing ngelak bagong iki mau ngelak ngombene bagong iki komplit kaya to susu coklat susu 7 up green spot teh dibadekke siji Bokok pokoke mbathok nyetaku kere ya bojong bubar ngombe terus buah oh. urute iki ngono nek urut pomo bapak iki buah Buah buahe bapak iki dang ambon dang raja dang kulit tipis dang klutuk Hanek gareng sing buah buah gareng ki sawo nanas pelem yen aku sing buah apel durian terus setrapel jeruk keprok jengkol pete aja mejanane kuwi lho kuwi marake gedhe kasiate lho kasiate apa Bancar ki pipis lho. Lading pesinge kuwi lho. Ah, perkara pesinge garapane wong buri. Aku mung ngadi mesingi. Lah, kere. Hane aku sing buah. Nah, bagong iki pomo buah. Buahe bagong iki kaya to. Wong mauni pace Nek ora ya kelenteng. Kelenteng sing ning jero bantal. Sing ngetel ae. Pirang-pirang taun ora dikumbah ae dibuka sepisan. Dipilih kelentenge. Digongso nganggo wedi terus mateng pangan manget-manget ae. Wah, jan nyang lambe marake berengeng. Haning ra gureh. Oh iya. Gureh banget. saya sak bantale wah gurih bubar buah entek-entekane udut oh urute iki ngono bapak iki apa mau udut udute bapak iki rokok siyong urung entek wis disambung dawa meneh dadi kaya pabrik kemulun kae aku ki gumun kok lambene ora lidas iki. Entek sambung, entek sambung bapak kuwi. Upama gareng sing udut udute gareng ki teng we, nglinting dhewe. Makune sing ngampek tanpa uwur kuwi len njaluk. Ora tuku engko anggere wong teko rekake mbagekke. Lujeng Mas ngene. Wah, iki ndak pundi niki, Pak. <laughs> Mbak Kuning, Mas. Yo. Sepane wong arep njaluk iki sanggite ndak di sangkani kok mbagekke sik. Ku wis terus, wah, ini Mas, dilem Mas. Wah, jeneng wingking Mas, iki Mbak Kuning, Mas. Yo. Ini bapake gareng, engko terus nyedhaki lembunang. Wah, jan bunangane apik lho. Imbali iso Eh, Mas, sak Mas. Yo. Wi lan sak teruse ngono. Wah ya bom sing dijaluk ya entuk wae. Hane aku sing idut. Komo kretek ya danggaram, garam. Cit samsu. Sukun. Oh. Sukun iki mesti kaning rokok. Iwo dene kancaku eneng. Baru terus gerok ya eneng. Sanggo kecentak, kecentak kok nggawa telu. Dari kecentak kok malah mulih nggawa telu. Aku nah, arep dicentak karo wedok genti ya. Nah, ayake. Hanya aku sing udut, bagong ini komplit. Udute bagong ini kaya tong. Dan garam, lima-lima. Terus, empat tiga satu. Hmm. Ku dikira metune kuwi, engko terus dadi rasa kuwi tegese cape rokok ki 431. Terus tengwe sing cendhek-cendhek kae. Isih esuk kae terus nyiapake barisan kala jengking. Paitane pring dicoplek, dipaleni karo karet ban. Terus nggawa ranse nganggo kudung kae. Wah, jan. Kaya gerilya kae. Ije esok wis turut ngeril. Rumah saya kaya rampokan. Aku ki gumun mangkat iki jam pira? Jam 6 esok kok wis Ini ngapeman mengetan. Dia linggih. Bareng ketuane siap. Ngene iki terus. gruduk gruduk gruduk gruduk gruduk ngandel nyarep montor. motor sing aku bertegesan nek wong liwat dihormati ae lho ho, ngono iki kumpul kuwi jek ning nggon lambe barenge dijabet mripate iya iya ngono jek diduduk dijabet nek aku iki kere ya terus terus Ha wong piye? Ngrasake lakone bapak iki padha karo nuti layangan pedhot. Sayo. Sing susah ben susah awake dhewe sing ora susah. Eh, dorengeng-rengeng. Dasare kalang kedempulan ning gamelan cokekan. Cokekan wujite siter kendang. Nah, Coba ayo ngrungokke siter karo kendang tok. Ben dibukane sangka kang garing nyiter kuwi. Marga garing iki nyiter apik. Kecekane garing iki apik. Anggris cing cing nyong ngene kae. Kembangane iki cing cing nyong. Ayo kembangane iki cing cing nyang ngene. Jeboreng. Nyitero. Aku tak ling ndang. Bagong ling gong. Kae bojone garing ben sinden. You, you gareng. Lho, kon sinden iki lho. Ya arti gladi sik sadurunge nyang. Sesuk pasaran lho. Coba yo tindake kaya ngapa ngrungokke. Okay. kacamata ireng karo tubung buyuk terus engko aku le mlaku ngarep gareng gondelan hemku karo sitere dicangklong sing gawe dingklike aku wani ning gawe gong kuwi ha ah, gong bumbung wae no. bojone garing nek sinden ya apik suarane ya wis entuk awong tak latih terus kok iya Nisik ki wis tau lho bojone garing sinden ki apalane mung kaya ngapa. ngono ki wiwit nganti entek ki mung kaya ngapa. kajake garing rung tau nudu wak sampluk minger nggo lagi ajaran kok de kaya ketuk anggere sinden iki syaratane banyu to apa dong salam Aong ngono kuwi mung anane dituju karepane iki supaya sing nyuwara ki apik. Hane nuju bojone gareng iki wis dikeki jalukane malah turu. Wo, aku malah elek. Kuwi mau Kang Gareng nyitra aku ngendang Bagong Ninggong. Coba saiki golek paipan liya. Margo wong Kang Gareng iki ya nek ajek waras, nek pengapesane ilang. Monggo Gareng pati uripe ning kuku. Sing nggo markake kulawarga iki saka dayaning kuku. Hayo. kaya ndara-ndara kuwi darah ta kuwi. Iya. Nek ndara durat seno kae rak perang. Nek kuwi nggo golek pangupa jiwa. Mula kuku kuwi dimestrekke terus. Nek perlu diasuransike. Lah lah lah, ada gedhe men. Coba saiki paitan liya. Bunang. Bunang loro aku lengendang ngendang aku ngempul nah dadine reyok alen joget anake gareng ae kontene amarga yo jagake semar kene ajek terus yo bapak ki waras nek ora waras terus piye oh iya coba digladi aku le nabuh petruk sing ngendangi bagong sing ngempul nangku ambak pabuhane mung bunang loro ning digerongi apa-apa iso lho boyok dikandani kok. Kuwi dienggo rame ya kena, nggo laras ya kena. Nek rame ya ning ning ning ning ning ning tak dedet tak Aku nek wis laras terus ning ning ning ning ning. Ah terus digerongi apa si bokas tawa? Apa digerongi gambir sawit? Halih gerong aku tak nyambi gerong si bokas tawa jebol. Thì đã cái đèn hiểu À Bên nạ ra Giờ Giờ xin gãi đèn Giờ dạ. Ê Ê Ê Ê Ê Ê Xin xin đó đèn Ê Ê À Bliyong ae ya iso ngon pelok ae nggon ande ae. Wah, nek pelok wae iso iso. ya iso nggon. Sirus wong ngono kae iso. Wah iya. Ora percaya coba ditindakke. jorain ngatasi numpak jarane jaran kepang sandangane gambiran nom lho ini kok nganggo comoto ireng aku ki gumun hanyut kuwi sandangane reyok nah iya lho ngatasi wis di ladi kaya ngene lho iwa dini kok bapak ki ora kerso paring dawuh terus karepe ki kepiye lain kono to wau sawetawis anggi sampe gegejekan merpat ponokawan katungkos waning radian angka wijaya sekalian noto peringgondani demrejok tanpa araban oh. Acharya Parto Vagasanu Vahikotomo Ye Kumoyo Visangini Sangvangi Supratito Ye Kumoyo Visangini Supratito kagiat wo aku ingkeng sowan wo semar iya iya siwa bodrono iya hayo kagiat aku ingkeng sowan wo wo semar aku ingkeng sowan wo hmm kok beda karo saban saban wo Aku sing suwan wo semar Pedro iki kok ndara Semar kok meneng wae Awong piye Rumah satu malah kok dadi wong urip Eneng tamu kok mbakekke wae mau apa mau gething Ya kudune ora kena dikitokake gedinge kudu ra ketang sekelimah kudu dibagekake Lho kok ora kersa paring dawuh Nek nariki kepiye Bagekno reng Ya nguri mereka pusorot nakiring wis mau pawis dangu sarawipun dara kula abimanyu, kula ngaturaken sembah pangabekti iya iya garing wis tak tampa banget ing panarimaku ndara kula ing mringgo ndani kula ngaturaken pangabekti iya iya garing wis tak tampa nala garing kula apa wa semar lagi gerah boten ndara Wiwit ndara menika dereng rawuh bapak sampun kados ngaten. Mula gareng yen ngono wong tuamu ora makarti, wah mboten. Layak tak sawang guayamu payus. Nggih, ndara. Nyo. Kanggo ngademake pikirmu nolo gareng, ana ganjaran tampan ana. Wah, matur nuwun. Wah, kados dipentindhi asrep manah kula. Ditindhi apa? Es. Iya. Saka mentas nampa ganjaran saka aku. Nggih. Nyoh nolo garing tak paringi tambah. Nyoh 50. Wah, matur nuwun. Nggih. Ngopeni sithik-sithik. Matur nuwun. Numbakekno, Tru. Iya, aku tak mbakeki genti. Kae lu ibu ndul ora dinangka Wijaya kula ngaturaken wilujeng. Yaya Petruk wis ndak tampa. Ndul pringgo ndani ngaturaken wilujeng. Yaya Petruk wis ndak tampa. Petruk nun guwayamu kok pucet apa lara? Inggih. Kula menika namung merhatosaken Bapak sanging pun Bapak menawa sampun gawat sanget. Kula menyang bapak sakit kok dateng mana kok kendu ngoten. Nyuwanten kok awrat. Sing dawanipun bapak Ya ya pancen wong tuwa mengku pengaribawa gedhe. Nyobet turut ndak paringi ganjaran. Gandeng kowe kuwi wong kang dhuwur. Dasare pangertenmu luwih unggul tinimbang garing. kuwe ndak paringe kacek sithik karo garing luwih akeh kuwe nggih matur nuwun nyo petruk ndak paringe ganjaran. nyo ndak popok selawi nggih ah Ndoro pringgendani nyajai ke util nyai ke nah itu bat bidur ndara bimanyu wah sajak terus jireng oke ndoro. nek dikono, ya sajak hmm. paling lawe nyo itu uwur Yeh, matur nuwun timbang ora maringi. Aku rasa kanggo tembang weh. Iku ndak bali. Nggih, matur nuwun timbang ora maringi. Aku rasa kanggo tembang weh. Engko ndak baleni neh. Mirijeng, Ndara. Ya ya Bagong wis tak tampa. Ndara gadut wilujeng. Ya ya Bagong wis tak tampa. Diteki Oh, Bagong iki terang-terangan. Ya Bagong tak paringi ganjaran. Matur nuwun. Ya Bagong. Mbak paringi ganjaran. Tresnaku kasok menyang kowe, nggonku ganjar mesti akeh. Bubar soko, karek kedempul mampiro toko. Toko hem telu. Karo celana telu. Nit nit nit nit. Aku tuku kadok karo hem. Ya, ana duit telung ringgit. Oh, wis. bocah neyaning piye kong eh, entuk telung ringgit alah wong aku wis apal nek ndara pringgo ndani iki iki untung ora jujil ndara pringgo ndani iki ambak ratu sok enggak seru lho iki wo ade koyo dapurmu mau kering kula suwan ku kautus kelawan kanjeng wa prabu kunto dalah wa prabu ndwarwati mari keterangan kelawan ponokawan kawan merawa iki projo ngamarto ketaman pagebluk mayang larang sandang kelawan pangan yen nganti wong tua murai enggal suan menyang ngamarto soyo gediri saing projo ngamarto nolo garing wala kados pundi Mongko nyatanipun bapak kados ngaten kawontenanipun sampun dangu mboten paring dawuh. Yen mengkono apa tak rudha peksa wae. Eh ampun lho. Wah, nek ngantos ngrudha peksa malah gawat lelakone bapak niku mengke. Sampun ngantos lho Ndoro. Kepriya apa aku ngenteni sak lejaring wana yanta kok nggih dipis rantos kemawon Ndoro. Malah langening pamulat. Ora jaring parawangga desa bumi wong sakota mrista sing priyem boto Aku Tawa-tawa sang abimanyu anginnya tansah Akar ila jaring kita yang toko Jaring pantoro Daung katung kau prapaling sang terpati Sugeri wajib poro Jok tanpa barang kadulur moyak mayik hei latal ya jagat dewa bapur ora jagat pramudita eh kakang bodrono yo aku sing sowan kakang bodrono yo kakang bodrono yo aku sing sowan kakang uh. Jaya Godo, wonten dawuh paman. sing ngatasi ditekani kok dibagek kuwi ora. Kakang Semar malah mung kendel wae. Walah kados pundi? Kakang Semar, aku sing suwan Kakang. Kakang, walah dalah. Pedelo Kakang Semar nyepelek ki menyang aku. Eh, Jayang Dodo. Wonten dawuh. Perintah napa wonten ayo diboyong, dirudapeksa wae. Monggo kula Alto. Katlangan ing kalang iwang agler pandam huncar dinondir kekunang surung sorote tanpa dang Kasor lan pasaring purna meng gedono Woi lah habis keparat sapa iki wani nlabung saka dhewe kantoro Praja putra Pringgendani Prabanu Raden Hayeng Karkoco Iki sapa Nerpati Sugriwa wae Malancang timindakmu bakal ngrudut pekso lawan Siwa Semar Gandeng ora dibagiake tekaku Mongko aku bakal mboyong lawan Kakang Semar Arta rudo mari pekso. Ora melek netramu yen apa pringgon dadi ku bakal mboyong lawan Siwa Semar. Biar mboyong asar kapur nyoto. Aku wae sing arep mundhut Kyai Semar. Kuwi gelem bali apa ora? Kuwi kembang mboyong Siwa Semar waktu wis bisa ngasorake napa pringgon Nyoto Ya kelaruta saking dosa sang guru kula. Ya mutut kok Wah, tutu karpit dewi. jelek nyawang srengenge garuk apa. Mantang karo Sugriwa. Apa abamu? Metu njaba legandang ning aku pinter pati Sugriwa. Thank you. mumbo parat kakang mas kakang mas pringgon dani Paduka ngantos karibet pan wawan tanding kakroyok dhateng para wanara ingkang sampun ngethek seranggon. Kakang Mas kula ingkang badhe mbela dhateng paduka Kakang Mas Pinggondan. cuwe iki ditekani daya pirang-pirang kok malah kaya ngono momo. Galuh kae padha mertamu nyang kowe wadene kowe malah mung meneng wae dadi pasul layan sing padha merdayo. Oh, mo elinga mo. Oh, mo piye ta mo? Apa ora mesake karo ngomahmu ta mo kanggo ajang pasulayan kaya ngono. Eh, eh, eh Pak. Warasa ya, Pak. dalem dara wis teko limblonjok ah gak ngaturan dang waras gek kok piye kowe mau ngarep-arep dara bareng dara teko arep dara gatut malah dinengake ae pak ah. dang kuwi muni agle seklimah men kanggo misah sing padha perang kae pak cah niyah ning kaloku kadi langit mambang tangpas pas mulanu pamane kok mergek ugek mel mel sadulita lae lae nawa gareng petru bagong wah apa mola mbok ngono to ha anyep rasaku bareng bapak sekelimah paring dawuh mak celes lho mau bareng romo lejar penggalihe terus kaya disiram banyu kabeh anak-anakmu padha katon bingar Bapak wis iso omong wis ah dibancaki ya dibancaki lho nek kaya bayi eh dono apa to nggel piye to mama aku mau nunggu lekmu lenguk-lenguk kalau ndara Bimanyu rawuh ndara Gatut rawuh Rawa wae mrene karo Sinuwun Ngamarta didhawuhi mboyong kowe. Kowe mau ora paring dawuh. Durung nganti ngenteni lejaring penggalihmu ketadak ning pamu meneh. Wangune nitik sangka wanara kae sajake piyayi sangka laladan Poncowati. Ora pangling kinah kemo sang Adipati Sugriwa karo Jaya Anggoda, Jaya Anila. Terus Kae Jaya Permuja kabeh kethek Poncowati kok sing akeh nganggo Jaya. Jaya Paiman. Oh. Jaya Paiman kuwi mati ya. Ambek nek sukmane manjalmu nyang Wanara. Iya. Eh. Adipati Segira mrene. Iya. Eh, eh karepe ana apa? Lah. Ya arep mbayang kowe. kowe mau jane meneng lah jelalah Ndoro Adipati Sugriwa cancut taliwanda wis nyawe gak Dewanara arep ngrudha peksa kowe ora ngerti nek Ndoro Gatut ki aling-alingan gedhek mburi kuwi arep ngerti nek kuwi arep diboyong dadakan telabung karo Ndoro pring gondani dadi pasulayan wah guget perang ning latar galung Duratispati Sugriwa panding karo Ndara Gatut. Duratispati Sugriwa kelindih terus nyawegake mau nyasmitani wanara ngethek seranggon dembekes kabeh. Wah, Ndara gatot dikroyok wanara pirang-pirang. Ndara mumbul nguyati, Ndara Bimanyung belani nglepaske pusaka. Temanduk nyang wanara kabeh. Piye, <clears throat> Mak? yen ora menggal mok pisah ora urung mesti malah kanggo adah bangke ning wanara awet sangka pusaka ning ndara Abimanyu. Iladalah. Mara nyanggone wong tuwa kok padha sulaya kaya ngono kuwi. Kepiye karepe kuwi? Iya iya iya. Yen mengkono nolo garing lan kuwi Petruk Bagong, kae enggak pisan sing padha bondo itu. bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirik sanging sang maweh gandrung aku dicawi misah iya ya nyun pamit ayo truk misah sing padha bondo yudha kae Thank you. matar. napa kawan misah nggonku Bandayuda? Eh, napa kawan Misah nggonku Bandayuda. Keparing lerem sawetawis. Oh, nggih keparing kendel sawetawis. Ana oh, apa? Ana oh, apa? Menika bapak sampun lecar. Loh. Wis lecar. Wes maris lecar, nggih. Keparingipun bapak Ndara Gadut dalah Ndara Sugriwa kaduwan Semarak dateng ngersanipun bapak. Wela talah kakang ayo yang koncowati. Wo Semarak ayo yang amar wo Semarak. Batara enggon ku ngenteni lejaring wa Semar. Bungah adiku wa Semar wis lejar penggali. Siwa Badranaya urmangsa seneng rasane ngati karana Siwa Badranaya kaya wis kepareng-paring dawuh. Ah, Kakang Semar, Kakang Semar. Wis suwe enggon ngenteni kowe Kakang Semar. Aku sing suwan Kakang Semar. Ayo Kakang Semar manut aku kautus Kanjeng Sri Prabu Rama. Kakang Semar kaaturan rawuh menyang kraton Poncowati. Wo Semar sawanku mrene kautus wa Prabu Puntadewa dalah Siwa Prabu ing Dhuwurwati. Wo Semar kaaturan pedak menyang ing Kraja Ngamartawa. Ayo nyang Poncowati bae. Ayo nyang Ngamarta. Poncowati Ngamarta. Kusik kusik kusik kusik kusik. Wah, ha eh, tepat. padha adu rembug adu otot mengki kriyen dipilah sing apik ampun rebutan barang siji nggo rebutan malah mboten apik bapak niku mung siji nek diboyong wong loro terus pripun carane mboyong oh, oh, oh, eh. mereka gugek mel mel sadulipo lae lae Sang Repati Sugriwa padha rejo. Kakang Semar wis tak tompo, Kakang. Gusti ku Abimanyu lan daraku Pringgandani padha raharja. Iya ya wis mar ndak tampa, wis mar ndak tampa. Wis wijang, wijiling wicara, semendang ora karempit apa sing dadi kersaning. Merpati Sugriwa dalah daraku sekalian. Sing perune bakal boyong kelawan aku, arep diboyong nyang Amarta, arep diboyong nyang Pancawati. Gekandengan sing boyong kuwi priyayi loro saka poncowati lan saka Ngamarta. Mongko saka pangrasaku ya padha ndak tresnani. Ngamarta ya ndak tresnani, poncowati ya ndak tresnani. Eling-eling biyen wis tau tak suwitani. Lah saiki ngene wae. Pinangka adiling tumindak sangka aku. Aku gelem diboyong nyang endi wae? waton sing boyong aku kuwi bisa mujudake penjalukku. Loh. Kakak Semar njaluk apa? Wah Semar arep mundhut apa bakal tak wujudi. Ah, kono mo, apa mo Ngupung diuja mo. Eh, eh, Pak. Apa, Pak? Supaya belanjane sing ben sing kurang papat kuwi dikake saiki, Pak. Oh. Yes. terus mata aji pengrekesan ora wong mung diwenangke apa kok aja ding Pak ora weruh sampe ning lakoni ndak malah tele-tele margo aku dhewe iki ya wis ngrumangsani lan tau nglakoni anggere kira-kira ditutup sik ngono iki terus mburi kok kembang eh pono kawan Garing petruk bagong Kowe cep menengo Kowe... padha menengo sing percaya karo aku kuwe menengo mung meruhi mateng sing rembuk engko aku ya heeh ning ya masa bodho supaya ya sing adil aja nganti ana sing rumong sabot anak-anakmu iki eh ora aku ki wong tuwa nggih Paribasan aku njaluk akeh tak wenehi akeh, njaluk sedithik tak wenehi sedithik. Eh, Sang Terpati Sugriwa. Kelawan daraku ing pringgo ndani. Apa Kakang? Apa wae? Wong dene penjalukku. Menawa sing mboyong aku mau bisa mujudake ingkang sinebut Sekar Pudak Tunjung Seta. Ing kono bakal lakon mboyong aku. Bumi kunjang kancing langit kelap-kelap jahat Pondir kintanging sang malek kandrum Sabarai katul ukir moyak mayu Kuyo atal Iku pamunuting kakeng noyon toko Iya dasar mengkono sang termat Iya mengkono Aku nyuwe pamit arbali yang keraton ponco wati disik Kakang singgaring sang terpati dari ngantos bidal malih noto peringun sang abimanyu katungko para pangeton durati dalah satir madukuro dian narik jelut durocok araban saat di langit Mambang tanpa Kulon upamane Semar ayo kagiat aku ingkang prapa Kakang Kakang Semar aja kaget aku ingkang prapa Kakang Lalalah eh, eh, eh, Oh iki bentar aku madukara karo Sinuwun Durwati sing rawuh Sinuwun aku ngaturake pambagya panakrama Yoyo Kakang Semar wis tak tampa banget ing panerimaku pembagi saka sira Kakang. Ndara bagus aku ngaturake raharjo. Kakang Semar wis tak tampa banget ing panerimaku Kakang. Eh lah dalah. Keroyo-royo rawuh menyang Karang Kadentul saja ana wigatine keparing aku nyuwun dawuh sinuwun. Yoyo Kakang Bodrone wale-wale apa? prataku sarimbit lawan Dimas Arjuna sejatine hanungka marang lakuning Gatotkaca dalah Abimanyu Engkang lika samono dadi wakiling para kadang Pandhawa sawan menyang Karang Kadempel mung sak bakal mboyong lawan Kakang Badranaya Kakang Semar nembe wae aku pratono kraton Ngamarta diatur keterangan lawan Yaya Jipunta Dewa menawa Kakang Semar Salaporo suwe datang suwasi bom yang Amarta. Ing mongko Kakang. Dina iki Ndorowati ngamarta dalah negara Ngastina Mandura. Ketaman Pagebluk Mayangkara. Awit Kang Soko iku Kakang welas lawan Kadang Pandhawa. Malah Yai Prabu Duryudana dina iku gawe rawuh menyang Praja Ngamarta nangisi lan Kadang Pandhawa. Nyuwun wawayaning negara Ngastina. Saka pangrasaku, tan ana kang bisa hamadangake lakon iki mung kajaba sira Kakang Bradrana Eh iya sinuwun. Kaluhuran dawuh saka paduka sinuwun. Malah ora ngemungake Ngamarta Ndarawati Mandura Ngastina wae sing pagebluk. Malah negara Pancawati uga mengkono. Iki mau nembe wae mungkur. Nerpati Sugriwa Rawa mrene diutus Prabu Rama kinen boyong aku menyang kraton Pancawati. malah sangka suyaning rembug dadi pancakara ing antarané putramu sekalian kelawan wadya wanara sangka ing kraton Pancawati ning tujuane wis kena taripeh la iki mau nembe wae aku matur aku ngaturi keterangan aku gelem diboyong menyang endi wae waton sing mboyong aku mau bisa mujudake penjalukku ingkang aran yaiku Sekar Pudak Tunjung Seta kuwi sing dadi penjalukku. Lah iki sang Adipati Sugriwa wis wang bali menyang kraton Pancawati. Mbok menawa bakal diaturake marang Sang Prabu Rama. Wong dene yen pancen sinuwunku mudhi enggal mboyong lawan aku, aku ya gelem swanyang amarta. Waton sinuwun bisa maringake sing dadi penjalukku iku mau. Mulat Noro Sangir Sunung sesmiro kamalungan Bung Yai Arjuna wonten dawuh Kakang Prabu Ora usah dadak merangi tatal Wis cetha lan wis trawaca Kang Dadi pamunduting Kakang Nayanta kok awake Kang Sawa iku Yai Mara tumlinggah upadinen ingkang dadi pamunduting Kakang Mayantaka. Lajeng wonten pundi pernahipun di Masar Juno? Aja kesuwenan kowe garwa aja, wandra dawuh. Yayi Janaka munggah menyang kayangan alang-alang kumitra Swan Lansang Hyang Wenang. Nyuwuna sakarep budak tunjung Sita. Nyuwun pangestu, nyuwun pangestu. Thank aruna kadine traning ukara sabdaning kukilore Ani koro kakatar Oh ayam wono mrama nguwuh pagakan lahing kono tau nalika samono katingal nalindri nburwati sampun parintah dateng sang Arjuna. Kinun hang upaya wonten pundi papaning sekar budak tunjung seta. Tinetahaken dateng nata nburwati kinun minggah dateng kayuwangan alang-alang kumitir suwan dateng sang Hyang Wenang. Kocap nalika samono Raden Janaka Kiai nyuwun pamit dalah nata pringgondani. Daya dia minggah dateng kayuwangan alang-alang kumitir. sinigik ingkang kacarios gendya kang kawus ing mangke nyambet lampah mang sulit cariyos sing ajeng nggih datan kaya kang madaling kraton Pancawati Katingal Prabu Rama jelenggah pinarak kadhep sangyaning para wando yen cilendra kaya nembe midhangetaken ocaing peksi kang menyemungge nggih gampang Pancawati nggih Sang Makta Prabu Rama Wijaya. Katingapi narak lenggahaning magyaning pasiwakan, lenggahaning prastana lemek babut permadani. Kayap sangyaning para biyeda manggung tanggung Joko Ploro-loro ingkang sangampil ke keprabon. Nalika sang Prabu Rama kadhep lawan ing karai nenggih Prajan Leksmana. Datang kantun nenggih Sinopati Poncowati Radian Anoman. Ingkang rinaos jroning penggalih. Amung nggenyo utusan dateng Sanrepati Sugriwo. Sampun sawetawis tangkat tinggal langsung dhumateng Gari Poncowati. Poncowati. Andurutase dhateng pangraosing Prabu Rama. Kedadak katingalsawanipun Sang Merpati Sugriwa. Repeh-repeh pindha soto mangih Rama, ya marak pring majaning stinggil. Ya kaawi Prabu Rama kakampi jasa lenggah mangkono wijining pangandika ingkang dering kawiyosing wadhi. Hmm. tip Rai Nerpati Sugriwo padha kanthi karharjan prapaning siadyaning kraton Pancawati Kawula nuwun nggih Kangjeng Sinuwun Raharja pisuwan kula kali sing beda mangke ing kayiwanan boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Iya iya Yai Nerpati kaya wis tampa pangabekti saka Yai Nerpati kakang Narpati Sugriwa sami karaharjan rawuh jingandika kakang Narpati Kula nuwun inggih Raden sampun kula tampi paring perbagenipun Raden Mugi kaprayogiaken anggen jingandika lenggah kakang Narpati Kalau lo lo lulingi kados buten kirang prayogi raden Paman kau ngaturakin pangkat bekti paman Eh hanuman wis nak tompo banget paman limaku sawise sapoto lenggah yayi nerpati daya-daya panjenengan ingsun mundhut perangan kepriye pawarapane nggone yayi nerpati ingsun utus prateng karang kadempel doyong kelawan kakang noyontoko kawula nok nur nur nur niki kangjeng sinuwun paring kula nunjuk atur Hawit saking pangis di paduka sini pun kula sampun kelampahan dateng wonten ing karang kadempo. Namung nalika kula dateng Kakang Badraya namung oh, kendel kiwala mboten paling dawuh dhumateng kula. Mbagekaken kemawon mboten. gempung yang manah satemah Kakang Semar badhe kula boyong kula rada peksa. Mboten ngertos sangkan paraning bilai. Kula katelabung dateng satunggiling lare muda. Naminipun Gatuh Kaca. Ingkang piyambakipun dipun duta dateng Alindrung Amarta Prabu Punta Dewa Kinan Boyong ugi dateng Kinayantaka. Waduh, Jeniun rame ning rembak temah dados pasulayan. Ing antawisipun kula sawadya dalah galuk sokan kadhangipun mudha malih menapa pun Nabi manyu. Derengan tos tutuk anggenipun Bondo Yudha kapisah kawan pono kawan putranipun Kakang Semar. Lajeng kula kairit marak wonten ngrasanipun Kakang Badranaya. Sasampunipun ngadep dawuh saking kakang moyong koko piyambakipun purun kaboyong dhateng pundi kiwala waton ingkang boyong menika saged mujudaken pundhutanipun ingkang sinebat sekara budak tunjung seta Permara reh mangus wamung amber ngengeng Ngati karunan Anang marko memalat kong Risaikan tolak strat modok Lang-lang lalu angulat Kiai Nermati mengkuno ingkang dadi pamunduting Kiai Nayantaka. kalono pom lulune iki yen pancen mangkon Yai Nepati wis kapur marang panjenengan ingsun Yai Laksmana nuwun wonten dawuh dina iki sadya jewedi kangilan sira ingsun utus swana menyang ing kayiwangan nalang-alang kumitir marak ana ngarasaning sang Hyang Wenang saperlu nyuwun marang pamunduting Yai Nayanta kowe iku mau awit sangka pangrasane ningsun. ora ana ingkang kagungan sekarang budak tunjung setwa mung kajaba lun sang hyang menang perwaca timbalan paduka kang jenis nuwun kepareng ripa duka nyuwun pamit saha nyuwun pambeng pangestu ora liwat nyangoni basuki anoman luwih wonten radhawu yo wedi kangelan sira anoman daya-daya nderekno kelawan Gusti Muluk Semono munggah nyang kayangan alang kalang kemitir lho iki pareng nyuwun pangestu sinuwun paman. Dina iki aku wis manjing madya gantang lawan sira gadut kaca kalonokno. Mumpung ana wektu gadut kaca, aku enten ing kene. Paman bayi tak pundi? Bakal kampir menyang tinju sawetara. Aduh, paman, paman. Mriki pamrika sanes wektu mawon paman, suwi monggo ingkang kula hirakake minggah dateng kayangan alang-alangku mitir Kowe bayi ngertimu apa? Ora wis ngerti sing dadi watakku. Aku iki bisa makarti kanthi becik lamun to katuju sing dadi atiku. Mekaten paman, mula hawit kangso kowe iku Gatut Kaca, dhisik aku bakal munggah nyang tinjumaya. wayang mekar nyirik nyong klang kutane den candhet mireng nyirik nyong klang kutane den candhet Raden Arjuna ingkang rawuh menyang Kayuwangan Tinju Maya. Raden Arjuna padha kanthi raharja sak rawuhmu. Kula meninggih Yuwang Betari. Sampun kula tampi paring pun Yuwang Betari. Ya nur gunung kadingaren Raden Arjuna rawuh menyang Kayuwangan Tinju Maya. nyun pangapun penyuang betari menawi sampun dangu kula mboten suwan marang ngersani penyuang betari inggih krono saking alik katahe ngayaning ingkang kula kedah pangrampungi iya ya ora dadi ngopo dasare aku gus ngrumengsani menawa aku terbi garwa Raden sawijining satriya ingkang tasah bekti ing dharma kaluhuran dawipun Jiwang Betari iki arep tedhak menyang endi pancen ngelengake rawuh menyang kayuwangan tinju moyo menawi kula ngelengaken sowan mokal kula saged kelampahan inggih sabab kula aturaken kula wong ajeng Estunipun kula kadhawan Koko Prabu Ndrawati minggah dhateng kayuwangan alang-alang kumitir. Sawang dhateng sang yuwang menang nyuwun wujuding sakarepudhak tinjung seta. Apa wis bisa sowan menika badhe sowan namung kula persajan kampir wonten tinju moyo. Batobat, batobat, batobat wong diutus durung rampung kok wis kampir menyang 真寂寞哟。Nyuwun pangapunten Hyang Betari. Mumpung wonten kalodhangan ingkang prayogi. Hawit mawi mami lampah mekaten mbok bilih mboten badhe kapirsanan sedaya para kadang. Kula sampun kaselak badhe ngumurem Hyang Betari. Raja kaya mengkono kewajibane dirambungake dhisik. Inggih sampun ngantos padha kanampik sehingkang ingkang timbul saking pentul kula mindak mangke kula mboten mrayogi. Ya wis mangsa bodho. Ora liwat aku jurnaku luluren. wis dadi kewajiban ning pangeran Arjuna. Yam-yam tilambat mengko dhisik mbojono kene. Kae para kadang widodari akeh sampun kersanipun mangke mboko setunggal badhe kula ngumrum. Yam-yam tilambat jiwat penertno jaman penadiake sosotya lila widuri. muskara krepu mawa tije baya mirah baya lintun sunremak dadi siro wit ningkang pinuja kuning pengawak anggono sari sari puja kudup kembang cepoko sunelaga tresnamu saya keporo sapa diwi karya jenglang jenglang pinangku gelung malang mung kajaba arjuna Ora ana sing alembono wong satriya kok sing wasis. Atah ra lara senengane kok jiwit lambe. Aku kangen banget sing pak kangen ya mung lambene iki. Sampun kat Sampun kados mekat lan ketarung. Iwang Petari. Apa? Kurmaos getun kedurung manah kula sabab kula mboten saged sowan dangu. Wonten ngarasanipun Iwang Petari. Ora dadi apa sedhela wayahku wis marem. Nadyan tomong sak dingungrum. Wis temanem nyang rasane ngatik So niku syukur sekti jimurung mangai bagio kula nyuwun pambahing pengestu bagian tepi wajib minggah dateng kaiwangan mengko dhisik mbojo daya-daya iki rak wancine isih umber kok ndadak daya-daya nyun pangapunten menika dipun serantos gatut kaca Gatut Kaca kuwi andak bocah wis pangerten. Bisa ngomong kelawan sira Raden Arjuna. Inggih mangke sanes rega iki kula lajengaken malih. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lirikin sanging sang mawet gandrung nyuwun pangestu Iwang Petari. wong betah lopo kurang guling sampun paman kaki prabu iya wis rampung aku wis bisa sapa temun kelawan batari suprabu mau rampung setunggal iya Awit yen aku ngungrum kabeh dari mbok menawa wektune entek aku ora bisa suwan menyang kayiwangan. Kula tasih kuwi nyerantos paman. Kula serantos malih paman. Mbojo kaya ngono wong bocah kok nglulu wong tuwa. Loh, mboten paman. Kowe aja matur bibik amworo sembodro. Mboten. Lahir batos mboten kula mboten badhe matur dhateng bibi woro sembodro. kowe kuwi mantuku inggih yen nganti kowe matur menyang bibekamu kowe bakal kelangan garwamu oh mboten paman saestu lair patos kula mboten badhe matur dhateng bibi wara sembodro yen kowe isih gelem kumpul karo aku aja nganti bab iki keprojo sapa wae ih ngestuaken dawuh paman ayung dir nutukake lagu suwan menyang kayuwangan dudu sorating surya yekti kucah yaning kayuwangan alang-alang kumitir ingkang keparing pinah lenggah nenggih menika sang ilang menang ya ilang nawa ya ilang ruci dewa ya ilang acintia nirmala keparing pinah rakno madyaning kayuwangan anampi dateng suwani pun radyan leksemono pinang harap apah harap apah pindah soto manggih kromo lor soto amat arangan nenggih satu yang ngiris sang laksmono lumak sana nadap lengkai-lengkai kopoto gipi parapto ngerasa ning sang menang mangsa sepumbah lengkah tumungko amari keluko yokon jemo petiwi mukane Imake datan katul kadrek datu sang aloman Ingkang tansah anu dateng tidak ing sang Laksmana. Dasar pateng sentum dengan lati ngagelung mayang mekar um hong kang ngagelung mayang mekar um om nam swasti hastu nama gamsi sidaratu pat hastu hastu ulun waspada aki kaya laksmono ingkang swan menyang kayuangan nalang alang kumitir laksmono podo kanti karahayen swan kita marak meringar ulun ulun meninggi hiwang podo pukulun lulus raharja pisuan kulokalis ingri bidu manggihing kayuanan Mboten langkung kula ngaturaken semengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanaping padha. Iya ya Laksmana kaya wis ulun tampa anoman padha rerja. Kawula kula nuwun inggih kulun, rerja pisuwan kula namung pangabekti kula katur. Iya ya anoman kaya wis ulun tampa. Sawise satata lenggah Laksmana Bayana wigati apa? Dene jeneng kita marak mring ngarsa ulun. Seganten sinareman menawi kula nunjuk atur wigato sing perlu sowan hamba marak pun, padha kayuang padha begulun. Kekilapan menapa padha kayuang padha begulun. Ya ya nggih, Laksmana. Sajatine ulun wis mangerti apa kang dadi wigatine jeneng kita sowan. sowan kita marak mring ulun kang stemeni kautus lawan rakanto Prabu Rama kinen nyuwun wujuding sekarang udak tunjung seta ing pengajap kinarya kangge Srana nggone bakal mboyong kelawan Ismaya apa mengkono nggir kaluhuran sabdanipun Yuwang Pukulun menawi kula badhe nyuwun sekarang udak tunjung seta Ya ya to Yen pancen jeneng kita bakal nyuwun sekarang tunjung sitpo ora liwat ulun amaringake sumurupa kulup leksemana. Sekarang budak tunjung sita iku kang awujud uwida dari sekembaran kang ana ing wiri ulun iki. Ingkang mangkono prayogakno ulun bakal hamiji kelawan sekarang dalah tunjung sitpo. Umi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon Lirik kincang ing nyalis sang maleh jandrung Babarang katulu germo yak mayik Bajeng kias bali wurlu maris sang jandrung Mengkutuk karep kelawan lawan sira tunjung seta. Nuwun wonten dawuh, nuwun wonten dawuh pekulun. Dina iki jeneng kita Arsa Kabayong kelawan Laksmana. Awit kang sapa iku wis tumeka wahyaning mangsa kala. Manawa jeneng kita kudu pisahan kelawan ulun. Nuwun inggih mboten langkung ngestokaken dawuh, nuwun inggih ngestokaken dawuh. Laksmana wonten adhawuh marat muli nyongger tampanana sekarang budak tunjung sito tinggal boyong menyang keraton Pancawati nuwun ing ngaturaken sanget paginging panun bekulun saha kula nyuwun pangestu nyuwun pamit dadi wangsul dinten menika ora liwat nyangoni basuki kula nyuwun pangestu bekulun kula nggih nyuwun pangestu ya ya sekar budak tunjung sito muga raharja lagumu kula inggih nyuwun pangestu dadi wangsul kula nyayana manungsa liwat nyangoni basuki 爸妈呢？ Arjuna ingkang sowan mringarsa ulun. Arjuna padha kanthi karaharjan sowan kita. Nuning kita tengkat-tengkat kapedha kalingga murda sih panakraminipun paduka yang padha pekulun. Wangsul kula ngaturaken sumkeming pangabekti mugi kunjuk. Ya ya Arjuna kaya wis ulun tampa. Gatut kaca padha rejo. kula nuwun inggih kula nerarja pisuwan kula kalis ing kita mangke ing kayiwanan mboten langkung pangabekti kula katur iya iya tetuka wis ulun tampa ana wigati apa warajuna jeneng kita sawan mring ulun wale-wale menapa iwang padha pukulun hamba marak ngarasa padika pukulun kula badhe nyuwun tumurun ing kanugrahan sekar budak tunjung seta saperlu tadi kula inggih srana mbayong Kakang Badranaya rawuh dumateng negari Ngamarta. Arjuna wonten adawuh randhat anggon kita sawan mring rasa ulun. Sabab apa nembe wae iki mau sowan satriya inggih kestuba Arjuna Laksmana ingkang kadherekake Anoman uga nunggal karep kaya jeneng kita nyuwun lumunturing kanugrahan sekarang budak tunjung sitpo uga saperlu bakal kanggo mboyong kelawan ismaya dina iki semurup arjuna sekarang budak tunjung sitpo wis ulun paringake klawan Raden Laksmana Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap kapon Lirik bintang sang maweh gandrung Dados pundi paman, paman Arjuna? Ukulun Arjuna apa? Kula nyuwun pangestu nyuwun pamit badhe wangsul. Nyoyo Arjuna liwat duga-duga digawa ngati-ati aja kelawan sira Gatotkaca. paman paman Arjuna boten kasempatan wangsu mboyong dateng pamunutipun siwa semar sampun kerumijinan kalian tiang saking pontowati paman paman kados pundi paman gadut koco wonten dawuh pekorandat suwaning keng paman marak ngersaning sang juang menang wah paman paman saupami paman boten kampir dhumateng kawidodaren kula kinten saged gancang swanipun paman wis nggih tapi iki aja kebrojo menyang sapa wae mengko mundhak ing paman dimukanan menyang para kadang lajeng kados pundi ayo ditungko wae laku ning Laksmana saking dosa sang kuru kula ya mutu sang sri iki sapa nututi lakuku satriya madyuka raden arjuna aku raden laksmana apa kowe nggawa sekar budak tunjung sita dasar kaporo nyata dina iki antuk ora antuk tak jaluk sekarang kudak tunjung sitpo Arjuna ana paran ing ngatasé satriya kok demen bekal darbe ing liyan Apa abamu ayuh tak jaluk dina iki oh lambung tak wenehno Apa kelakon tak rudo peksa ya sak karepmu ladeni mati jadi aku tanding karo aku kemarat samono. Ora dileksmono dalah Raden Harjuna. Rebatan sekar pudak tunjung sita. Usmuda kersaning jagat kedah pisah sekar pudak tunjung sita. Tunjung sita kabeta Raden Laksmana. Sekar pudak kenging karebat dening Sang Arjuna. Noman nuwun kula Raden kepriyan Noman dina iki kang kena ndak rebut tunjung seta wila salah hmm wong Pandhawa wong Pandhawa kethoh tumindake ngatasing satriya wani rebut marang gawaning liyan Anoman wonten dawuh aja kesenajan temunggu sawiji ayo enggal nunjuk ngersaning koko Prabu monggo kok dherekaken nanging sang maleh kandung kaki prabu gatut koso kula paman nadyan tumung sawiji wis antuk gawe sekar budak wis kena ndak rebut wah paman paman namung stunggal menopo sakit nampi siwa badrana ya kekahipun kalih kurup menawa iki nugraning jiwa tuaku mung kaparingan sawiji. Lajeng kang setunggal sinten menapa Betari Suprabo iki mawon. Aja kaya mengkono. Ora susah ngrembug sing wis kepungkur. Nadyan mung sawiji Gatotkaca ya inggal kasuwanake menyang Karang Kadempos. Wawih kula dherek aken. ngening kalang nyuwan lagar pantamun sarang Nolere kekonang surung sorote tanpa dang lan pacaring Purnaming kekono himoan Mas Leksmono Bagio saksuwanmu yayi. Nuwun Koko Prabu. Lulus rarejo pisuwan kula marang rasa paduka Kangjeng Koko Prabu. Anoman prayogakno, kala ana nuwun inggih bungulun kados boten kirang prayogi. Sawise satata lenggah Yayi Leksmono daya-daya pun kakang mundhut katerangan kepriye pawartane si adi ingkang suan menyang kayiwangan alang-alang kumitir kapar ngemunjuk atur wonten ngersanipun paduka koko prabu nalika semanuri paduka sampun suan dumateng ing kayiwangan alang-alang kumitir marak wonten ngersanipun pukulun sang hiwang menang kula ngaturaken kautus kang jengko koko prabu nyiwun sekarang tunjung sito kukulun mawaruci maringaken sekar budak tunjung seto ingkang wujudipun widodari kekalih asampunipun kula mengser saking kayuwangan wonten ing tengahing madya gantang kula pinanggih lampahipun Arjuna dalah pun gatut kaca ingkang piyambakipun badhe nyuwun sekar budak tunjung seto kula mboten nglilani suwekane lembak temah dados pancakara kula kawan punarjuna koko prabu koko prabu ngaturi kawuningan sekar budak tunjung setos temah dados rebatan ing antawisipun kula kelawan punarjuna koko prabu kula namung saged ngerbat menika pun tunjung seta koko prabu mengkono dimas lelakon ninggon kita suan menyang kayuangan kaulun nuwun ninggi mung bisa nggawa sawiji yaiku si tunjung seto kulon ninggi wadalah orang lu sing jenenge janoko kuwi kaya ngopo kok sate kok demen ngrebut dheweke nglian wah itu karepe dhewe anu man kula mawon kowe kepiye Bidai ngawat-awat nolak kalau orang kalian gimana Waduh, paman buatan kirang-kirang. Kulo tanding kalian pun gaduh koco. Namun nyata nih pun, lari ngamar lampuan sakit ngerbat, sekarang udak. Wah, setuju karpede kurang kuat lek mengawat-awati. Nih, nyuwun duko paman. Wis jai nermati, nadian tomongan tok sawit jiwujuting tunjung seto. Nanging iku gokalabu, orang kending sekarang udak. Wit kang saka iku yayi nadyan tembung sajuga ayo daya tinggal kasana kenyang karang kadempo Bumi kunjang langit kelap-kelap kapon, lirik bintang ing sang maweh gandrung Paparan kadlu uger moyak mayik Saking sias mbali urlu maris hangga Setelah itu monggo padha rakem. Kabeh para wanrajana kang padha gari enggal padha budhal nyelek mono wonra dawu. Morayo si ade enggal ingsun kanthi swawih kula dherekaken kanggo Prabu. sinuwun Prabu Puntadewa ingkang rawuh miyang Karang Kadempel. Sinuwun abdi wae kuwi ngaturake sumungkeming pambagi lawan pangabekti kunjuk ngersani kanjeng sinuwun. Iya iya Kakang, Kakang Semarwo sing sun tampa si Kakang ngaturake pambagi lawan panjenenganing sun. Ora liwat Kakang Pujo Asti tampan nono. Oh, iya iya senyum banget anggon ku nampa. Raden Werkudara, aku ngaturake pambagi Raden. Kakang Semar. Wis tak tompo banget panarimaku perbagi ini Kakang Semar. Ora liwat dasaku wae tampang lono. Ayo eh, ya Raden wis tak tampa kanthi legawane ati. Yai Samiyaji Samira Koko Prabu sampun kula tampi paring pun Koko Prabu. Yai Sena padha Sena. Iye. Yeah. Iteng kakangku Harjo sawanku. Huh. sinuwun rawuh menyang Karang Kadempel kahi derekake lawan para kadang sajak mengku wigati. Panapaning Sun Kakang Nayantaka sajatine nungka tindak ing Koko Prabu Ndurwati. Ingkang nalika samono kasdurawuh menyang Karang Kadempel, mboyong kelawan Kakang Semar. Sawetara siwendak anti ana praja ra inggal kepriye Kakang? apa kakang Semar Wangkut bakal ndak boyong menyang kraton Ngamarta Kakang Semar apa kakang Semar ora gelem lamun diboyong menyang Ngamarta Murmang sanono kuwi-kuwi dadi abdi ana Ngamarta pirang-pirang pasiban ora suwan sibo menyang Ngamarta sababe apa kowe nesu karo sapa kowe diseneni sapa opo kuwi njaluk undhak ing blonjo prasaja wae aja dadak nganggo rikuh perkewu marga kuwi wis suwe nggon pendhawa yen kuwi njaluk undhak ing blonjo prasaja aja dadak nganggo perkewu aja dadak nganggo wedi luwih becik lamun to blak-blakan kelawan pendhawa Ah. Eh, eh, eh, Raden ora ngono kok kejeron temen goni menggalih aku iki ngucikke blonjo gek kapan aku iki bab perkara blonjo ora tak gawe sabab hawit sangka pangrasaku aku mung tansah keping manunggal kelawan Pandhawa aku mung tansah momong kelawan Gustiku Pandhawa coba wiwit Pandhawa isih cilik nganti Pandhawa wis dewasa Wiwit rekoso nganti Pandhawa mukti aku ora pisah karo Pandhawa. Muji oblonjo wis biyen-biyen. Aku kuwi bab kaya ngono ora tak tengenake. Awit aku percaya yen Pandhawa tansah mikir kelawan aku sak anakku. Lahir batin, eh ngalam dunya tekan. Ndelahan aku ora bakal silak lahir kelawan batinku ora bakal cidro lahir karo batinku. Mbok menawa yen kuwi mengku perkewuh karo Pandhawa. Eh ora, kok perkewuh sing diperkewi wapane. Ngomong wis kok perkewuh. Ya wis, yen bab kuwi ora ya wis ora dadi ngopo. Aku kuwi bab kaya ngono ora tak tengenake. Awit aku percaya yen pendhota samikir kelawan aku sak anakku. Lahir batin, eh ngalam dunya tekan ndelahan aku ora bakal silak lair kelawan batinku ora bakal cidro lair karo batinku mbok menawa yen kuwi mengku perkewuh karo pendowo eh ora kok perkewuh sing diperkewuh apane momong wis kok perkewuh ya wis yen bab kuwi ora ya wis ora dadi ngopo banjur apa sababe kakang eh iya sinuwun Aku wis matur kersaning sinuwun Prabu Ndrawati. Mbok menawa Sang Nata Ndrawati ingkang bakal ngaturake. Inggih Yai Haji. Lugunipun rakantos sampun matur dhateng Kakang Semar. Melayu Kakang Semar badhe kula boyong dhateng ing Kraton Ngamarta. Namung wekdal menika ingkang betahaken Kakang Semar kok dibanding padha mboten namung sanes pendhawa kemawon. langkung kathah Purawaja ingkang betahaken dhateng Kakang Semar. Kalebet Nalendra Pancawati Prabu Rama Wijaya ugi badhe mboyong dhateng Kakang Semar. Dados wekdal menika wulan menika Kakang Semar ingkang betahaken kathah sanget. Ingkang menika Yai, menawi dereng kecala langkung rumiyin. Mbok menawi mboten gampil badhe mboyong dumateng Kakang Badranaya. mekaten koko prabu wah kakang senar ngedeki gendera dhewe eh raden merkudara aja seling bila penompo, kekuwataku sepira ngedeki gendera dhewe wong aku ya ora ajek dadi luwih yen aku momong lawan Gusti pendowo ya mung ana kala mangsane wong iso dibutuhake liyan. Dadi pancen wektu iki aku ki ya rekane mono ora ketang siji loro. Ana sing butuhake liyane Pandhawa. Hamula. Bab kaya ngene iki aja ditampa jero. Hawit yen aku iki mung momong kawan Gusti ku Pandhawa. Mongko Gusti ku Pandhawa ki arang-arang laun gawa pono kawan. Dadi aku ki yo matsina madan lawan siji lan sijine. Iya. Wis ngrumang sani. Pancen pendho kuwi wektu yarang-arang ngejak pono kawan. Lah iya. Apa mung gareng karo Petruk? Iya, aja kurang pangapura. Semar kakang. Eh iya, mula saiki kudu mongki nemong. Kinemong. Aku momong Gusti ku Pandhawa, Gusti Pandhawa ya momong aku sak anakku. Iya. Aku ora bakal ngundeli waton ora barengi Pandhawa. Eh ora. Aku wis bisa mawas. Wis bisa ngerti marang kahanan ning Gusti Pandhawa. Ya mung wektu iki nek ora klek mbarengi mung ana loro. dadi sing longgar penggalihmu Gusti Ku Pandhawa. Iya, ora dadi ngopo. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Kakang Semar paring dawuh gandeng kathah ingkang boyong lajeng gadahi pemundhut. Mundhut supados dipun wujuti nggih menika sekar pudhak tunjung seta. Salajengipun kula sampun kengkenan Janaka. Kula pun minggah dhateng kayangan alang-alang kumitir menawi mboten minggok mergi mbok bilih enggal badhe wangsul kanthi metos karep budak tunjung seta. Kritina ning pasewakan Usono tutro maneka prapaning Sang Arjuna. Arjuna padha rajo. Koko Prabu dhateng kapundi? Gatukaca prayogakmu. Inggih, Koko Prabu. Yayi Arjuna padha rajo. Koko Prabu ing dateng dhateng kapundi? Wah, jlamprong kepenakno. Kakang Mas kados mboten kirang prayogi. Eh. Raden Bagus kepiye pawartane nggo Raden Bagus ngupaya marang penyuwunku Kakang Semar untuk pangestune Kakang Semar dalah para kadang dene iki antuk gawe lakuku nanging aja kurang pangapura Kakang aku mung entuk sawiji yaiku sekar budak Eh lak tunjung seta kok piye yen pancen lakwantuk loro nang ngono marga direbut kelawan Leksmana saka Pancawati Raden Kakang Semaropa Satriya ki aja goroh Satriya ki anggere goroh mundak nyudake derajat ngempalke kaprawiran Ora kok Kakang Eh nek tak batang aja serik ya Raden Janaka mau mangkat ke Karang Kadempul ora bablas nang alang-alang kumitir. Ning ndok dalan Gatut Kaca ngenteni ana dalan. Raden Janaka kampir nyang kayangan Tinjumaya. Ya apa ora? Ora kok Kakang. Eh aja silak wis tak kilani lho. Anggere pas kuwi genah nek mampir. Ning anggere punjul kuwi genah Pian ora mampir. Arjuna. Ulah, mbok aja sok goroh. Aku ya ngerti kok, Di. Kowe mau mangkat ning mampir yang Tinjemaya. Mampir nyelakke ngungrum Suprabo, ya apa ora? Mboten. Wah, dadut ulo. Di, sak temene piye? Ayo, kono. kue anakku nek goro idak-idak sirahmu. Ih, hai, wajah belakak beluku. Warap menutupi wong cidro. Hayo, kondo wanani. Arjuna, Arjuna, terima, terima, no Arjuno. Dini kowe bisa kawarwan dining kadang Arjuna. Loh, mudara sapa kuwi? Ih, wale-wale menapa, Wo? Kula menika lari ben saged goroh. Dipun tambak om napa kemawon ben saged goroh. Pengraos kula kula goroh pisan goroh selaminipun. Ya, piye Gatut? Ih, leres. Paman Arjuna kampir demateng tinju Wah. Wow. Lolo, seno. wigati barang wigati karo ora ing atase dikongkon wigati ndak mlayang nang dindi mati Lolo, lolo, lolo. lho rudara apa kok ora ngerti watake si janaka apa mung sepisan jiki to janaka tindak kaya mengono gajeke ra wis wiwit biyen mula janaka tindak kaya mengono ing atase dikongkon wis gawe mongko bali arep kok kerwasa. Wo adalah Werkudara, ora was karo kadang Werkudara. Werkudara tinimbang kuwi mateni Janaka aku wae nyopatenono. Eh eh wis wis wis aja paten-patenan. Raden Werkudara kudu lejar penggalih, kudu menggalih piye to watake adine. Aku iki ponakane sing wis dawek. pancen ya mengkono kuwi kewataning Raden Janaka. Ora luput sangka tri perkara. Madhe wiku payo kasiyut ing rono wanita dinaluwing krama. Wis kuwi wataning Raden Janaka. Madhe wiku Hadaka. Yen ana pendhita pinter digurani kelawan bendaraku. Payo katiyut ing rono lan ana mungsuh medal negara ditandangi daraku Janaka. Wanita dinaluwing krama. ndaraku iki yen ngruh wong ayu durung ngrabeni durung lega watine mongko sing angka telu mau kanggo nggugah karkating gustiku utawa bendaraku janaka yen tanpa sing angka telu kuwi mau mbok menawa bakal kendho tumindaking bendaraku percaya apa ora warkudara mula tanpa guna bejo kemayangan janaka entuk gawe kudune ora ora entuk ya sangka bobote wedi marang kadang satemah Janakuti mindak selingkuh ngerebut marang gawaning silek semono. Wah, yowis. Wong salah malah podo diwangi. Yen pancen salah kudu dibenerake, yen luput benerake, yen lali dielingake. Wah, tujuh tak pateni. Nyuwun pangapunten Gusti Prabu, inggih lepat kula piyambak. pun kula kautus dereng saged pinanggih temah kula minggu ing margi mula mbih semene aja mok pindho nyuwun inggih nyuwun pangapunten eh iki sakarep udan ngendi Raden nyo tampan ono kakang kakang semar gandeng wis nampa sekarang budak ayo ingsun kanthi ndak boyong menyang kraton ngamarta kakang yo yo kakang ayo ndak kanthi menyang ngamarta ayo aja kesuwen mun selak rusak negara ngamarta eh mengko dhisik sinuwun lan raden kabeh wae aja daya dengga boyong lawan aku amarga iki isih gotang durung genep tunjung seta durung ana Kakang Semar rak luwih tuwa sekarang budak ditimbang tunjung Seta. Luwih menang Pandhawa ditimbang singgawa tunjung Junjung Seta. Eh ora, ora banjur menang-menangan mengkono. Mengko dhisik disabarake sawetara ngenteni sak tekaning Junjung Seta. tuh kamar ingsun ingkang prapto kakang kakang aku sing sowan kakang kakang sumaragi ingkang sowan eh oh, sinuwun prabu rama raden leksmana lan sang nerpati padha raharja kakang semar sing sun tampa ya ya kakang wis ndak tampa ya kakang wis tak tampa Suwan kubrene kakang nyuwanake tunjung seta sawise tinampa kakang ayo enggak ndak kanthi ndak boyo menyang kraton Poncowati yen pancen no Laksmana entuk loro yaiku sekrap budak tunjung seta ana marga karebut kelawan Arjuna ingkang mangkono iku uga dadi darbe ing Prabu Rama mula kakang ayo ndak kanti menyang kraton Pancawati direbut lan orane aku ora nyumurupi sing baku sing tak sumurupi sing ana kene gandeng mau Raden Janaka wis rawuh mongko nggawa sekarang budak ateges Raden Janaka ya entuk gawe. Sinun Prabu Rama tegak mrene uga wis ngasta tunjung sita ku ya wis entuk gawe. Nanging Kakang ora luwih dhisik Lesmana timbang Arjuna mulo ya ndak boyo menyang kraton Pancawati. Ora Kakang menyang Amarta wae, menyang Pancawati wae, menyang Amarta wae. Ayo menyang Amarta wae. Iya Kakang ayo menyang Amarta, menyang Pancawati wae Kakang. Mengko dhisik Sinuwun aja padha rebutan. Iki gandeng sekarang budak tunjung si tois podo teko. Dineknya aku bakal ngeningake cipto sawat poro moro serantek no. Udah disik. Padakep asto sajugo. Angremaken poncon diri yohan ngeningaken ponang rosok. Ingkang jina pemuhung sekarang budak tunjung si awit saka landheping panyipta kinaya kaka sekar budak lawan tunjung seta manunggal dadi sawiji icau cita-cita dari kalih babar dewi kanastren kanastren kanastren kowe ninggal aku aku nganti bingung ngono karang kadempel ora ana sing ladeni Ho, bojo siji kok le ngomong angele ora jamak angel lunga ora pamit iki gek kepiye apa kowe wis jelek ngladeni aku kanastren nyuwun pangapunten kiai kula kesah saking karangkadempon mboten mawi pamit sabab saking menapa inggih kemedah raos yang manah kepingin sowan dhateng pukulun sang hyang wenang nalika semanten kula sowan dhateng kayuwangan lajeng binilah dados kekalih Kateman babar sekar budak tunjung seta menika wau Punten mangke kula sampun wangsul Kyai nyuwun pangapunten boten badhe kula wangsuli malih kisah ingkang tanpa pamit dhateng paduka Kyai. Oh iya iya iya. Lah iki sumurupa. Aku iki arep digunakke ratu loro. Nalendra Ngamarta ana Lendra Pontowati. Saiki gandeng ewuh yang pambudi nggonku mikir. Saiki malah tak pasrahke kowe. Kowe mantep ngiloni pendowo apa mantep momong poncowati inggih to kiai menawi pancen kula menika kadawan milih kula langkung mantep menawi momong dateng pandowo menapa to sebabipun pun karana Nalendra Pancawati Prabu Rama Sawadya Bala menika caranipun tiyang abang amung kantun kirang sak sumuban Kyai Ayo Kakang ndak boyong menyang Pancawati ayo nyang Amarta Kakang eh sinuwun sinuwun wis midanget dhewe iki mau bab nggone arep mboyong ndak pasrahake kelawan garwaku yaiku kanastren wis kewetu tembungi kanastren luweh mantep momong pandhawa tinimbang ratu poncowati amarga ratu poncowati kuwi jane wong adang mung kari kurang sak semu bandhe lah dalah tak bel tak rugo mati dhewekku Maringga Singitno, Kakang Semar. Aku bakal ngayoni lawan Prabu Romo. Istri kendau, Prabu. Ratu Ndorowati. Apa? Allah tuh minta yang Ratu Ndorowati bebujuk pelawan Kiai Noyontoko. Walau tak aku bujuk lawan Kakang Semar. Siya wis midhanget dhewe. Lan monta Kakang Semar luwi abot momong Pandhawa. Wah, Ratu Ndorowati, Ratu Ndorowati. Kowe aja nututi marang netraku aku iki titing titi sing Wisnu. Lho. Kowe kok ngaku titi sing Wisnu ketemu pirang perkara? Wisnu ki manitis marang aku. Manitis marang aku. Aku. Aja mengkono aku kang ketitisan kelawan Botol Wisnu. Prabu Rama, apa? Yen pancen kowe ngaku ditutusi marang Wisnu bakal kelakon. Aku merti yo marang swargamu. Yen panyoh tontonan swargaku Prabu Kresna. Mesem jroning wardayana Kandarwati dipiwuninga. swarganing Prabu Rumeng kang endahe diayah kasuwargan jati. Ing mangke gandun kasemaran namung sinamuning samudana hadun hadoning ati manis ing mangke medal no Tundurwati. Oh, Tibaning padha ya ora sepiruwa swargamu Prabu Isih asli Prabu Kresna titis sing pukulan Bathara Wisnu. opo kena ndak tonton. Maraja Babir sanono. Prabu Kresna, apa? Durung sepiro swargamu. Ana sarep ijo maya-maya nanging kaworan kuning. Nadyan yen wis ngerti marang jadining ning panunggal nanging sirisih isih kaworan milik tegese durung resik wis numu lah karepmu nadyan mangkono wae Prabu Kresna dina iki wis ndungkap kersane ning Jawata lamun tanggonku bakal boyong kelawan Kakang Semar iki mung pinangka srana nggonku nitik marang papan panggonan bener apa kang kaaturake kelawan kanastren pancen sasmita wis tak tampa lamun aku mung kari kurang sak sumuban maneh. Bareng aku nonton marang kahananmu ora ana kang pantes pinangka palenggahan kuwi ing tembi mung kajaba sira Prabu Resmo. Wis mantep lahir batin pancen mangkono ning aja dina iki. Semayamu besok kapan? Yen ana tengara mingkuping diwerna ing kono aku enggak bakal manitis lawan Kandrawati. Semono aku. sing tanggo titik anjen wis megar kembang wijayamulya wis tekan janjimu prabu rama iya iya senyuwun sawetara aku nyuwun pamit bakal bali menyang kraton pancawati sak wadya balangi Arjuna kepiye karepmu? Koko Prabu dina iki wis kundur menyang kraton Pancawati. Najan pamangkono tu mindak Arjuna nang aku wis mangerti, iya sira kang tinangka dadi papan kuwi tembe. Semong-semong aku bali lawan Koko Prabu Arjuna cawis noragamu kanggo palengganku ndak enten sak tekam muluk semua. kakang kuopo. Dino iki kakang Semar wis kelakon kabeh menyang Amarta. Mundak njebuk jarab Nyepet mripat. Wanara kae padha balekno. Ngestokke dalu. Thank you.